Laisvoji banga. Patikima informacija, komentarai, muzika. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Labas vakaras visiems susirinkusiems prie naktigonės laužo. Šį vakarą siūlau šiek tiek pasidžiaugti – Nešvesti, kaip jūs, kaip kurie rašot, kad nėra dar ką švesti. Nešvesti, o tik pasidžiaugti. Sėkmingai surinkus tos nelemtus 300 tūkstančių parašų. Ir tą progą sveikinu visus, kuriem tai svarbu. Ir šį vakarą kalbinsim žmonės, kurie daug pastangų padėjo, kad būtų rezultatas. Kalbinsim ir to žmonės, kurie tik vieną parašą padėjo, bet jų parašas yra svarus. Kalbinsim rinkimų komisijos viršininką, poną Zenoną Vaigauską, jam turim daug klausimų, ir jūs turit, o kodėl tai yra svarbu? Ir kodėl verta pasidžiaugti? Ne švesti, o pasidžiaugti. Todėl, kad praktiškai pirmą kartą pavyko surinkti parašus referendumui, kurio neinicijavo valdžia, neinicijavo didžiosios partijos – nebuvo pinigų, informacinė blokada praktiškai buvo. Buvo, o tai štai viso to nebuvo, o buvo žmonių pastangos, žmonių noras, žmonių valia. Ir pasirodė, kad galima. Galima. Ir štai kuo be pasibaigtų skaičiavimas, kuo be pasibaigtų, vis tiek yra proga pasidžiaugti, šiek tiek šį vakarą paklausyt tinkamos muzikos tokiam reikalui, nes viena kova, kaip ten bebūtų, kuo be pasibaigtų skaičiavimą, sakau, viena kova yra laimėta. Ir tai be abejo yra tik pradžia ir tą puikiai įrodo štai sekmadienį pasibaigęs referendumas kitas kitoje šalyje, Kroatijoje, kur ne ką daugiau žmonių negu Lietuvoje, keturi 1,3 milijono gyventojų. Jie surinko 750 tūkstančių parašų, kad būtų skelbiamas referendumas dėl įrašymo į konstituciją tokio sakinio, kad santuoka yra vyro ir moters sąjunga. Referendume dalyvavo trečdalis visų turinčių teisę balsuoti ir 70 procentų prieš 30 laimėjo šalininkai tradicinių vertybių. Ir štai įdomus yra dalykas. Tam ver, tai vertybių kaitai, kuri šiandieną griūna ant mūsų tiesiog kaip sniego lavina, labiausiai priešinasi tos vadinamos postsocialistinės šalis. Nuo rytų Berlyno ir iki Vladivostoko, toks milžiniškas regionas. Mes buvom įpratę galvoti ir save vertit kaip tokius atsilikusius, kaip gyvenusius tokioj nu, netinkamoj vystimuisi erdvėj. Ir dėl to buvom įpratę, kad mes visada esam blogesni už tuos, kurie vakaruose. O štai dabar pasirodo, kad tie užguiti, o gal tik tariamai užguiti, žmonės kaip tik jie ir priešinasi. Labiau net negu tie vakarų šalių gyventojai. Ir tokių pavyzdžių būtų galima minėti daug, kuriuose šalyse, sakykime, sustojo va ta vertybių kaitos, tas buldozeris, jis ėjo, ėjo ir sustojo, tiek Slovakijoje, tas pats yra taip pačioj Horvatijoje, Slovenijoje, Čekijoje. Ir įdomu, kad skiriasi net ir rytų Vokietijos ir vakarų Vokietijos požiūris į daugelį dalykų. Ir kas įdomu, kad e, net Ukrainoje kur žmonės praktiškai nesutarė dėl nieko. Štai šituo klausimu, turbūt <laughs> vienintelis klausimas, kurio sutarė visos Ukrainos politinės jėgos. Aš jau buvusioje laidoje sakiau, kad vienoje televizijos laidoje svarstant šitos klausimus pasirodė, kad prieš tam tikras vertybinės e, kaitas gyvenime pasakė balsuos visos partijos Ukrainos. O šiaip, jeigu jau Ukrainą prisiminiau, Vis tik matyt keletą sakinių vertėtų pasakyti, turint omeny, kad mes praeitą pirmadienį visą laidą skyriam. Kas nori detaliau ir smulkiau siūlau pasiklausyti, o dabar tiesiog priminsiu porą niuansų ir atsižvelgianti tai, kas per šią savaitę atsitiko. Tai pirmiausia, primenu visiems, kurie dar nežinot. Asociacinė, aso, e, asociacinė ta sutartis, tai nereiškia, kad Ukraina kur nors stoja. Pagal šitą sutartį Ukraina niekur nestoja. Ukraina pagal šitą asociacijos sutartį įsipareigoja tiesiog klausyti Europos Sąjungos viršininkų, mainais gaudama laisvos prekybos galimybę ir žinom, kad parduoti nelabai ką turės. Toliau reikia atsiminti, aš sakau, čia nesiplėsiu plačiai, tiesiog priminsiu, kad yra dvi Ukrainos. Jos visada buvo šimtmečių bėgėje ir jos išlieka iki dabar. Ir štai, kad ir šiandieną arba per šią savaitę, kas įvyko, prašo įvesti kariuomenę. Viena Ukrainos dalis prašo iš vienų, kita Ukrainos dalis iš kitų valstybių prašo paramos. Ir tai kartojasi istorijoje jau nežinau kelintą kartą. Tai buvo ir 17 šimtmetį, ir 18. Ir tai vėl vat, tai yra tas pats. Galų gale e, trys vakarų Ukrainos, e, trys regionai šiandieną skelbė streiką, o rytų regionai reikalauja vest karinę padėtį, kad anie nestreikuotų. Nu, vienu žodžiu, yra visiškas toks suksvangas. Ukraina yra kampe, sprendimo nėra, Ir taip, kaip mes praeitą pirmadienį kalbėjom, viskas tą linkme ir vystosi. Tik dar vieną dalyką aš praeitą pirmadienį nepaminėjau, kas daro didelę įtaką apskritai procesams Ukrainoje ir iš dalies net ir Rusijoje. Aš kalbu apie pačius turtingiausius Ukrainos ir Rusijos žmonės. Ir štai ką aš norėčiau, kad jūs suprastumėt. Tiek Ukrainoje, tiek ir Rusijoje, beje, iš dalies ir Lietuvoje, žmonės nepripažįsta tiem žmonėms į tą privatizuotą turtą. Didžioji dauguma visuomenės skaito, kad tai yra įsigytas turtas neteisėtomis priemonėmis. Ir tie, sakykime, nu pavadinkim jos oligarchai su Ukrainos, jie nesaugiai jaučiasi. Ir nėra jokio, jokios kalbos apie, sakykime, buvimą kartu su Rusija tų oligarchų, kadangi Rusijoje jiems irgi niekas negarantuos jų e, turto saugumą. Nes Rusijoje lygiai taip pat didžioji dalis žmonių laiko neligitimiu tą įsigytą turtą. Ir beje, Rusijos prezidentas Putinas jau ne vieną kartą kėlė klausimą, kaip jis spręstų šitą problemą, ką turėtų padaryti tie oligarchai, kad žmonės pakeistų savo nuostatą jų turtus, bet aš nemanau, kad čia bus sprendimas. Ir šitas va, dalykas vaidina labai svarbu vaidmenį, nes vakarai šiuo atveju tiek Rusijos turtingiems žmonėms, aš kalbu apie labai jau turtingus žmonės, tiek Ukrainos turtingiems žmonėms, jiems atrodo, kad vakarai labiau garantuotų jų turtų saugumą. Kit klausimas, ar taip iš tikrųjų yra, aš labai tuo abejočiau, bet jiems dabar taip atrodo, o šiaip jau istorijoje. Labai dažnai tai būna, aš Priminčiau, sakykime, ir Baltų vieną iš genčių prūsus. Irgi buvo panaši situacija, kada vokiečiai užpuolė Prūsiją, tai paliko tuometiniams mūsų gentainių protėviams, paliko privilegijas tiem vadinamiem nobiliams. Ir už tas privilegijas nobeliai padėjo suvaldyti e, Prūsijos paprastų žmonių mases. Panašiai buvo su Gruzija, kada Gruzija prašėsi į Rusijos imperijos sudėtį, nes ten buvo jam labai problematiška su turkais. Irgi svarbiausias klausimas buvo, o kaip bus elito, elito privilegijų klausimas. Ir kai jie išsiderėjo su Rusijos imperija privilegijas, kad jam bus paliktos, tada jie pasirašė sutartį dėl įsijungimo Rusijos imperijos sudėtį. Tai štai dabar šitą irgi reikia turėti omeny, Nes kartais galima nesuprast, negi tie oligarchai, vis tie gudrų žmonės, negu jie nemato, kas vyksta ir kas čia kuo žaidžia. Greičiausiai jie mato, bet nugali jų asmeniniai interesai ir įsivaizdavimas, kad vakarai kažkaip išrašys jiem tą tokią indulgenciją. Šitiem dažnai iš tikrųjų neteisėtai įgytiems turtams. O šiaip jau Vakar buvo įstabus dalykas. Labai siūlyčiau, norint suprast, kas darosi Ukrainai, pasižiūrėkit, yra tokia Maskvos radio programa Echo Maskvi. Tai yra antiputiniškas radijas, bet ten yra įdėtas labai geras reportažas apie prezidento administracijos šturmą. Verta pasižiūrėti, tiesiog turėsit labai gerą supratimą, kas ten vyko, kas kovojo, kas už ką, kas prieš ką. Šiaip jau šiandieną lieka užimta Kievo savivaldybė dalinai, lieka užimti profsąjungų rūmai. Kitaip sakant, yra klasikinė oranžinė revoliucija. Tokių mes matėm jau daug ir neveltui šiek tiek revoliucija įstrigo per pastarąsias dienas, tai skaičiau pranešimą, kad atvyksta vienas žymiausių oranžinių revoliucijų specialistų iš Serbijos, pamiršau dabar jo pavardę, bet jis pagarsėjo tada Serbijoje darydamas revoliuciją. Beje, labai įdomus dalykas. Vakar buvo panaudotas buldozeris šturmuojant e, prezidento administraciją. Tai Serbijoje buldozeris buvo irgi taip pat panaudotas. Tie patys visi principai, tie patys metodai ir tie patys dvigubi standartai. Klasikiniai dvigubi standartai. Kada vienur minios išvaikymą visi smerkia, O kada, sakyčiau, žiauriau, nu, pavyzdžiui, Graikijoje, tai ten pastoviai vaiko ir žymiai žiauriau. Gruzijoje vaikė ir aukų buvo, ir Prancūzijoje vaiko, ir Turkijoje vaiko, ir Italijoje, ir kur tik ne vaiko, ir vaiko tikrai nešvelniau, bet kažkodėl niekas nesmerkia, nešaukia, kad čia yra demokratijos pažeidimas ir žmogaus teisių pažeidimas. Yra klasikiniai dvigubi standartai ir, kaip čia pasakyti, net nestojant į nei vieną iš pusių, nu paprasčiausiai nematyt va šitų dvigubų standartų. Tai yra kažkoks, na, įžeidimas pačios savo smegenų, aš sakyčiau. Tiesiog reikia matyti realią situaciją. Kas yra kieno pusėje emociškai, yra visai kitas klausimas, bet nematyt va šitų dvigubų standartų, nu, jokinga tiesiog. Na ir dar vienas niuansas. Šiandieną buvo sušauktas Lenkijos valstybės gynybo tarybos posėdis. O vakar tenais buvo vienas iš brolių Kačinskių ir dar grupė Lenkijos įvairaus lygio deputatų. Tai jeigu dar kas nesupranta, kieno tie interesai ir kas čia ką daro, tai aš tiesiog pasiūlyčiau į vaistinę. Į vaistinę. <laughs> O, o jeigu kas norit suprasti iš tikrųjų smulkiau, tai paklausykit pirmadienio, pirmadienio naktigonę, ten mes kalbėjom plačiai. Ir šitos pabaigai dalies, aš pasakysiu taip, kad matyt, ukrainiečiai bus paskutiniai, kurie supras, kas čia vyksta Na, tiesa, dalis lietuvių irgi matyt bus su tais paskutiniais, kurie supras, kas čia iš tikrųjų vyksta. Reklama. Eh, pradedam šio vakaro pokalbį. Aš jį pavadinau pasidžiaukim, dar sėki sakau, nešveskim, tiesiog pasidžiaukim ir klausysim gražios lietuviškos muzikos ir kalbinsim žmonės, kurie vienai par kitai prisidėjo prie 300 tūkstančių ir daugiau parašų surinkimo. kur bėga šašupė, kur nemonas teka. Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva, ten broliai artuoja, lietuviškai šneka. Ten skamba po kaimus birutės daina, kur austa žemčiūgai kur rūtos žaliuoja. Ir mūsų sesučių dabina kasas, kur soderai boji, gegutė kukuoja. Ten mūsų sodybas keliaivis atras. O Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva, o Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva, čia Vytautas dėdis garsiai viešpatavo. Tie žalgirių priešus, nuveikęs piktus, čia bočiai už laisvę, tiek amžių kariavo. Čia mūsų tėvynė ir buvo ir bus. O Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva. O Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva. Apsaugok aukščiausias tą mylimą šalį, kur mūsų sodybos kur baučių kapai, juk tėviška tavo malonė daug gali. Mes tavo per amžius suvargę vaikai. Lietuva, Lietuva, tu per amžius laisva. Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva. O Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva. O Lietuva, Lietuva. studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Taigi štai. Pirma dalis vadinasi, kas balsuoja, o kas skaičiuoja. Čia mes kalbinsim Zenoną Vaigauską šiek tiek vėliau, o dabar aš noriu priminti, kad Beveik prieš 20 metų Tautos pažangos partija taip pat bandė surenkti parašus tiesa tik vienu klausimu. Šitam referendumui yra keturi klausimai, o tada buvo tik vienas. Kad ne, neparduoti žemę užsieniečiams. Ir aš dabar pakalbinsiu savo kolegą, su kuriuo mes tada tuos parašus rinkom. Labas vakaras, Egidėjau. Sveiki, Rolandai. Tai sakyk, kodėl mum nepavyko, o dabar pavyko žmonėm? nu aš aš galvojau apie tai ir galiu galiu pasakyt kad pats pagrindinis dalykas tai turbūt buvo šito šito reikalo svarbos supratimas tada prieš prieš 17 e, metų ir dabar 2013 e, metais. Dėl to, kad e, kuomet mes tą klausimą kėlėm, žmonės dar tikrai nesuvokė to, to klausimo svarbos ir, ir pakankamai abejingai iš vienos pusės žiūrėjo, o iš kitos pusės turbūt turėjo daug vilčių apakinti tom, tom pasakom apie šviesų rytoj Europos Sąjungoje. Nu, iš esmės, taigi šį kartą parašus rinko jau kita karta. Taip, taip, tai, tai vis tik 17 metų skirtumas. Tai vat, ir matyt, mes per anksti tą darėm. Ir reikia priminti, kad mes surinkom tada 200 beveik 80 tūkstančių parašų. Daug parašų, bet vat, truputį, truputį trūko. Truputį trūko mums, taip. Jo, jo, Dar ir... dalį pavogė, ten buvo provokacija, na nesvarbu čia jau, kas buvo, tas buvo. Trūkimai buvo dideli, be, be jokios abejonės, bet aš dar kartą sakau, kad dėja žmonės e, tada taip dar nesuvokė, o už kitos pusės aš aš su liūdėsiu galvoju, kiek vat, per tą 17 metų buvo prarasta daug, daug. Taip, daug nu, be abejo, dabar, dabar prisidėjo ir naujas galimybės, internetas, kuris leidžia komunikuoti žmonėm. Mes viso šito tada neturėjom. Vėlgi yra kitos kito, kito ligmens <laughs> komunikacija. Taip, ir kitos kartos, kitos galimybės. Taip, taip, taip. Bet įdomu, kad mes tada išleidom daug pinigų, o va šita karta apsėjo be pinigų. Taip nu čia viskas santykinai e, galbūt šiandien atrodo, kad ten buvo daug pinigų. Nu, ne, ne tiek daug ten buvo tų nu, Apie šimtą tūkstančių litų dabar, tai ne, nesvarbu čia tie pinigai. Tai vienu žodžiu, tik tiek mes ir norėjom priminti, kad toks bandymas jau buvo Lietuvos naujausioje istorijoje. Ką, Egidijų, nu, galėtum pa, pasakyti tik... tiem žmonėm, kurie šitą padarė, vat, žygdarbį? Džiaugiuosi, kad, kad jie pasiryžo, kad jie padarė ir ir, ir noriu palinkėti, kad e, testų, testų toliau darbą, dėl to, kad iš esmės tai yra pirmas tik tai žingsnis, surinkti parašai, o toliau, toliau, jeigu bus autentiškumas patvirtintas, reikia tikėtis, tai prasidės dar sudėtingesnis darbas. Be abejo. Gerai, dėkui, Egidėjau. Kaip tik dabar ir... Kaip tik dabar ir kalbinsim žmogų, nuo kurio priklauso, ar bus tie parašai patvirtinti, ne. Labas vakaras. Labas vakaras. Kalbinom poną Zenono Vaigauską, vyriausios rinkimų komisijos viršininką. Kokie pirmi įspūdžiai, pono Zenonai, ar turit kažkokias prognozijas jau? Ne, dar kol kas mes prognozių neturim ir komentuoti tikrai ne, negalim, nes tik tai pradėjom tikrinimą, o pirmieji įspūdžiai gali būti klaidingi ir mes tik tai, sakykime, ar e, e reiškia, pradėsim skleis klaidinančias nuotaikas, tai tikrai... Supra. Ar bus leista stebėti organizatoriams procesą? O kada, o kada jiems nebuvo leista stebėti? Visą laiką stebėtavo, susipažindavo su rezultatais, sutardavom, kaip tai stebėti reikalinga. Netgi buvom jau pasikvietę, kad jeigu jie pagėdautų, reiškia, šeštadienį, sekmadienį čia kartu su mumis pabūti, bet e, jie, aš manau, labai protingai e, norėtų susipažinti su pačiais va, to patikrinimo rezultatais. Supratau, mes tuo irgi juos kalbinsim. O žiūrėkit, jeigu išsiskirs nuomonės, sakykime, dėl parašų teisėtumo, kas bus teisėjas šitoj situacijai? Nu tai žiūrint, kaip reiškias, yra komisija, jinai balsuoja, jinai priima sprendimą, jinai atsako sprendimą. Taip, o štai organizatoriai nesutinka su jūsų sprendimu. Kas tai jie toli? turi galimybę kreiptis į teismą, reiškias, per mėnesį laiko Tai šiuo atveju bus vyriausias administracinis teismas teisėjas. Supratau. Kaip paskutinė instancija, ar dar aukščiau? Jau nėra? Šiuo atveju jau paskutinė. Paskutinė instancija, supratau. Ar jūs nemanot, kad mažokai laiko buvo skirta šitam? O, e, kam? Ar e, tikrint, ar parašant? Ne, ne, agitacija, agitacija, arba informavimu netgi sakyčiau. Skundėsi organizatoriai. Per televiziją. Taip, per radiją televiziją. Taip, po to laiko tikrai nebuvo daug skirta. Iš viso visai referendumo pradžiai yra skirta tik tai, reiškia, septynės radijos, radio televizijos laiko. Reiškia, nu, o ten, reiškia, mūsų radio televizijos tai supranta, reiškia, kaip. Na, nu, anksčiau būdavo bendros laidos per radiją ir per televiziją. 11 dienos valandą. Bet ar čia buvo standartinis laiko kiekis? E, ne, nestandartinis, jau buvo daugiau skirta negu įprastai referendumai. Ja? Nu tiesa, nedaug ir tų referendumų buvo. O šiaip, ar, ar teisingai sakyt, kad yra pirmą kartą surinkti parašai? Ne, parašai tikrai nesurinkti ne pirmą kartą. Pirmą Priminkim kartą tada. buvo surinkti 94 metais. Jų tai sąjūdžio dar grupės dalyvavo būsimieji konservatoriai. Iškės ir rūpiučio mėnesį vyko referendumas dėl Intel indeksavimo, mintos teisėsaugos, kaip referendum iniciatoriai vardino tą referendum pavadinimą. Norėjo, norėjo pinigų duoti žmonėm ir tai žmonės netėjo, taip? Ne, tuomet žmonės netėjo pakankamas skaičius e, balsuoti ir e, nuostatas nebuvo priimtas. Tiesa, dalis referendumo nuostato po to buvo priimta įstatymai bet ne visos. Referendume ten buvo labai daug nuosadų, buvo labai... Aš atsimenu, taip, visos lapas ten buvo. Ir štai didžiulis lapas. Ir dalis iš jų buvo priimta, jis po to 96 metais į konservatorių valdžią buvo atėję. Reiškia, e, de, toliau buvo referendumas 2003 metais, surinkti parašai, Mes irgi taip, e, buvo dargi daugiau parašų, negu kad dabar yra pateiktas, rinko būsimieji darbo partijos aktyvistai, bet tuomet mes nustatėm, kad yra labai daug netinkamai surinktų parašų. Ir netgi patys e, stipriai buvom nustebę, nes buvom įsitikinę, kad tų parašų bus pakankamai. Bet e, iniciatoriai matyt padarė tą klaidą iš pradžių jiems gerai jo rinktis ir buvo dėl Seimo narių skaičiaus mažinimas, dar kai kurie kiti klausimai, konstitucijos keitimo. Bet po to tikrinant paaiškėjo, kad yra labai daug padaryta įvairių prasižengimų. Ten e, nurodyti dokumentų numerį neteisingai, viena ranka surašytų žmonių, skaičius buvo neegzistuojantis dokumentai buvo. Tai tuomet, reiškia, vyriausia rinkimų komisija pripažino, kad, nu tiesa, įdomi ir kitokia prasme patirtis. Tuomet referendumo iniciatoriai buvo sudarytos sąlygos, reiškia, susipažinti su tuo parašų tikrinimo metodika, rezultatais, aš prisimenu kaip jie gana ilgai darbavosi mes tada dar seimo rūmuose buvom ir pripažino vis dėlto nors labai nepatenkinti buvo kad vyriausioji rinkimų komisija buvo teisi nu, aišku mes čia negalim išgirti jų nuomonės dabar nu, kaip nuomonės nu, jie į teismą nesikreipė na taip supratau jie nesikreipė į teismą būtų reiškia aš manau teisme nagrinėta ta byla ar dar buvo e, ar dar buvo precedentų e, toliau priartėjimai buvo daugeliu atveju nu matot tada jau parašų rinkimo pasikeitė reiškias ir sakykim e, nu papročiai ar įpročiai juk buvo ir baudžiamųjų bylų dėl e, klastojimo parašų tai reiškia čia nes parašai renkami per prezidento rinkimus per seimo rinkimus e, tai sakykim ir, ir teismas baudas yra skyręs vieniem parašų rinkikams, kurie, reiškia, susidarė, ra, rašė tos parašus, kaip jiems atrodė reikalingi. Taip, bet čia ne referendumai, ne referendumai. Kaip? Čia ne referendumas. Ne, ne referendumas, nuo koks skirtumas? Referendumas. O mes dabar kalbam apie referendumo istoriją šiek tiek. Nu, referendumo istorijos paprastai jau po to pradėjo rimti žymiai rimčiau, tiesa, kai kas e, tą referendumą naudodavo, bandydavo panaudoti, e, na, sakykime, kad gauti papildomai radio televizijos laidą prieš rinkimus. Nu, tai čia. Nu, surinko labai kartais mažą parašų skaičių. Kartais būdavo ir didesnis skaičius surenkama. A tiek to čia jos. Pirmą kartą, reiškia, va čia, nu, kas dešimt metų, kitaip matom, reiškia, pavyksta e, tuo parašų skaičiu pakankamai didelis turi. Nu, iš esmės, tai pirmą kartą žmonių iniciatyva, nes tie du, apie kuriuos jūs šnekėjo, tai buvo vis tik stambių partijų iniciatyva. O nu, čia... Nu, aš pasakysiu, tai nebuvo partijų iniciatyvas, po to iš tų žmonių kūrėsi partija. Nu, Atvirkščiai, pirmą ne. buvo iniciatyva žmonių, po to ne. buvo partija. Na, nu, no, nesakykit, dėl indėlių jau ten to jie turėjo galimybės visai kitas tuo metu. Tiek to, čia, čia ne vieta ginčui. Žiūrėkit, pons Vaigauskai, o ar neužtektų asmens kodo vis tik tai? Nu tai iš principo užtektų galbūt e, iš viso nieko nereikėtų tikrinti. Ateina referendumo iniciatoriai, pasako, mes surinkom parašus ir Seimas kelbė datą Matot, jeigu jau tikrint ar parašus... Ne, ne, ne, pasirašant į lapą, kodėl reikia asmens ne, tai- dokumentą, žmonės neturi dažniausiai su savimi. manyčiau, kad čia yra didžiausia bėda, kad iš viso e, parašus renka patys e, iniciatoriai. Jūs įsivaizduojate, tas, kuris labiausiai suinteresuotas, graibo švarko, va, to man pasirašyti. Nu, o kas tada rinks, jeigu nesuinteresuotas? O padarykim taip, kaip Latvijoje yra. Reiškia, agitatoriai agituoja, o pasirašyti žmogus nueina į savivaldybę, ten sėdi, reiškia, klerkas, arba pas notarą nueina, vat kaip pas jos pradinis etapas. Aš įdėkiu. Pas notarą taip ir pas mus įstatymė buvo tai padaryta. Tik tai, kad niekas tų pinigų nenorėjo mokėti ir, ir notarai paskėtos parašų lapų iš viso netvirtino. Tada padarė, kad partijos tvirtina pirmininkai. Vienu metu buvo netgi tokia nuostata. Palaukite, dar sėkia, aš teisingai supratau, reiškia, savivaldybės dirba, jos jie tada yra įpareigotos. Savivaldybės savivaldybės komisijos sėdė, sėdė rinkimų komisija. Rinkimų komisija ir žmogus rinkimų. nueina ir pasirašo. Antaip, ateina, pasirašo. Arba žmonės internete pasirašo. Arba pačiam pradiniam e, etapę pasirašo. Pas Latvijos internete negalima pasirašyti, pas mus mhm. galima pasirašyti. Bet mes interneto jo parašo abejonės, nu, sakykime, labai mažai turim, nors įstatymas iš mūsų ten reikalauja, kad būtų e, dabar pasirašomi ir, ir duomenys, reiškia. E, Nes vis tiek čia. Paso duomenys ten gyvenamosios vietos adresą bet iš principo per interneto e, pats parašo tapatybę nustatyt galima vienareikšmiai kad žmogus tikrai pats prisijungia su savo duomenim panaudodamas nu, taip, taip. ypač jeigu tai daroma per asmens tapatybės kortelę ir gali net elektroninį parašą padėt vat nori savo asmens tapatybės kortelės tą leidžia padaryt na ir aš manau kad kad patikimumas dar pasirengimo e, didesnis negu kad per bankinį. Taip. Nu, aš manau, kad dabar iškils daug problemų su tuo, kad dažnas žmogus pats nepildė, o paprašė, ypatingai senas žmogus, paprašė, kad už jį užpildytų, jis tik pasirašo. Jūs kaip to? Jokių problemų neiškils, toksai parašas yra neteisėtas, ne, ne, nepagrįstas referendum, pagal, pagal įstatymą. Ir yra teismų praktika, ir visose referendumai, ir patys iniciatoriai labai daug aiškina, kad pasirašyti turi būti žmogus pats, O jeigu jisai pats negali užpildyti, tada daroma kitaip. Tada, reiškia, yra įmamas dar, kviečiamas į talką dar vienas žmogus, jis užpildo, pasirašo ir parašo, kad užpildė už neįgalų žmogų, kuris negali pats pasirašyti. O kaip jūs atskirsit, ar pasirašyta ir parašyta? O, yra... Turit metodiką? Tai čia, žinot, iš karto matosi. Taip tik tai atrodo. Mes kitą kartą turim kad kažkas tai nuėjęs už visą grupę žmonių pasirašo. Ne, nu tai, tai visko aišku. Rinkimo lapuose tai labai akivaizdžiai matosi. Gerai, kitas klausimas. Žiūrėkit, jeigu paaiškės, kad parašų užtenka, ar bus galima užprotestuoti patį tekstą? Ir kas tą galės padaryti? Na, tokios praktikos nėra buvę, reiškia. E, e, kaip teksto aš patestuoti? Nu, pavyzdžiui, kad juridinės technikos prasme jis yra neteisingai. Teksto, na, aš tokios praktikos nežinau ir referendumo įstatymė tokie dalykai nėra numatyti. Ir, ir kas čia protestuos? Tai sakot, jeigu, tarkim, parašų užteks, tai jau šito formuluotė, kuri ten užfiksuota, jinai yra tinkama... Jo, įstatymas nenumato. Nenumato. Būtų ta formuluotė keičiama. Jeigu parašų užtenka, tas tekstas, kuris yra, reiškia, yra netgi buvęs konstituciniam teisme ginčas dėl to, kad sakykim ekonomiškai žalingas ar absurdiškas nuostatas vienu metu įstatymų leidėjas buvo bandęs priimti įstatymą kad tai sakykim yra kokia nors tai ekonomiška keistenybė nu vienu metu padidint pensijas ir tuo pačiu e, reiškia sumažint mokesčius dar kažkas. Na, nu, suprantu, kaip Šveicarijai dabar bus visiems po 2000 eurų mėnesį. Jie nu, ten... aš nežinau, tai pas mus, reiškia, konstitucinis teismas irgi pasisakė, kad jeigu vyriausybė laiko, kad, sakykime, tai negyvendinama nuostata arba labai žalinga ekonomikai, vis tiek referendumas dėl to turi būti surinktas, Aha. bet aišku, vyriausybė turi teisę paskelbti visiems piliečiams, ekspertų išvadas, kad čia tas referendumo idėja yra, reiškia, neįgyvendinama, labai pavojinga, dar kažką, ką jis laiko reikalinga. Bet referendumas turėtų būti, tauta turi būti pripažinta pakankamai išmintinga, kad jinai nuspręstų, kaip iš tikrųjų. Aš negaliu pasakyti, jeigu referendumas bus, kad, na, tie, reiškia, e, e, mūsų rinkėjai balsuos už tą nuostatą, ar ją palaikys ar nepalaikys. Čia kitas klausimas. Be abejo, kitas klausimas. Be abejo. Tai yra vienas klausimas tik dėl referendumo. Nu, surengimo. O kaip, reiškia, e, kokia sėkmė referendumo visai kitas klausimas. O jūs kaip, kaip profesionalas va, tokios reities, ar vis tik žinot, kad mūsų tie 300 tūkstančių yra žiauri norma, žiūrint nu, tai, Europos kontekste? Tai žiauri daugiau yra skaičius rinkėjų parašų, kuriuos reikia surinkti. E, atsiprašau, e, rinkėjų skaičius, kuris turi balsuoti už tą referendumą nes e, matot balsuot turi turi reiškias iš viso per pusę e, visų sąraše įrašytų rinkėjų. Taip, taip. O čia yra, reiškias, mes turim, reiškias, per 2,5 milijonų rinkėjų sąrašuose, tai turi ateiti ir, ir pasisakyti už to paremti e, referendumą iniciatorius, na, sakykime, tikrai nemažas skaičius. Milijonas 300 tūkstančių kažkur. Ir dar visi tai, turi būti už. Milijonas 300 tūkstančių rinkėjų. Taim. Tai tada tik tai, ir tik tai tada e, referendumo privalomų nuostatų tampa įstatymą. Suprantam. Bet jūs grinai žmogiškai, kaip sakytumėte, tie 300 tūkstančių daug, ar ne? Be, be jokios abejonės daug. Daug, be aš irgi. Abejonės didelis skaičius. Tai. Jūs ir matot, kad toli gražu daugybė referendumų iniciatyvinių grupių nėra pavykę surinkti. Tai. Tame tarpe vat, ir aš dalyvis to proceso prieš 20 metų. Nu, Pritruko mums. Metų, kaip matot, parašas. <laughs> Na ir žiūrėkit, pons Vaigauskai. Prie to, kad referendumas, yeah. referendumas būtų rengimas. Pabaigai. Ar domisi valdžia, sakykime, iš prezidentūros, iš Seimo, iš vyriausybės? Ar domisi, kas vyksta pas jūs va, šito klausimu dabar? E, žinot, mes esame nepriklausoma institucija ir e, kokių, tai sakykime, skambučių, kaip jūs ten, reiškia, skaičiuoja kiek ten renkatis e, tikrai nesulaukėm gal daugiau šitais dalykais e, domisi patys iniciatoriai nu ir kai kurie žmonės kurie palaiko iniciatorius aš manyčiau kad yra nusistovėjus tokia praktika kad žiniasklaidos turbūt informacija labai atidžiai klausoma nu o manęs dar niekas neklausė reiškias kaip na e, sakykim E, kokios prognozijos. Nu, man regis, kad žiniasklaida pakankamai plačiai nušviečia, kad mes dar tokios informacijos neturime. Nu, ir patirtis Europos politikus matyti, tokia nemaža, žino. Taip, žino, žino. Per kiek laiko parašai patikrinami, per mhm. kiek laiko mes galim kažką tokio pasakyti po patikrinimo. Gerai. Be jokios abejonės turi būti objektyvus tiek, reiškia, iniciatorių atžvilgių, tiek jų oponentų atžvilgių, kad parašų patikrinimas pats savaime nekelta dėjų. Gerai, dėkui Jums už informaciją. Dėkui. Taigi štai, išklausėm žmogų, kurio rankose yra skaičiavimo visa mašina. Ir dabar pereisim prie tų žmonių, kurie tos parašus rinko, o pradžiai rimta daina. Žiniukonė su Rolandu Paulausku. Labas vakaras, turim skambutį, klausom. Labas vakaras, čia skamina Arminas, atsimenat, gal buvau tas pirmas tūkstantininkas. Aha. Tai Taip. va, iš tikrųjų, nu, dar kartą noriu pasveikinti visus surinkusius, kad surinkum tokį skaičių aišku dar tik kova prasideda ir dar apie patį parašų rinkimą. Taip. Praeitą kartą nepaminėjau, Rink, buvau rinkęs parašus ES iniciatyvą irgi piliečiai, kaip ir turi ES valstybių, tokį instrumentą, gal žinot ar ne, kad turi surinkti milijoną. Taip, taip, yra kažkoks toks, taip. Jo. Ir dabar pasižiūrėjau tą formą, kad, kad ko reikia, e, taip. kad ta forma visų pirma, tai tą formą gali atsispausdinti bet, bet kuris žmogus, nu, bet, bet kas. Jinai, mm, ta, tuos parašus galima rinkti visus metus, reikia surinkti, kaip ir sakiau, milijoną, nors kaip ES 500 milijonų iš viso yra. Taip. Ir yra e, na, pilietybė reikalinga, e, bet tos gimimo kaip ir ne. E, ir parašyta ko dar reikia asmens kodo arba ir asmens tapatybės dokumentų tipo ir numerių. Kitaip sakant, jūs norit pasakyti, kad Europos dokumentai šiuo atveju yra lengviau tai įveikiami negu mūsų. Visiškai lengviau. Aš, aš dabar va matau, kad e, Europos Sąjungos dokumentai, netgi galvoju, mums lengviau būtų surengti e, šitą referendumą Europos Sąjungos lygmenį. Aišku. <laughs> Nors tokia nauda iš Europos Sąjungos. Gerai, ką dar norit pasakyti? Nu, ką, ką dar noriu pasakyti, iš tikrųjų, kaip, kaip ir e, minėjau, buvo paskutinės dienos net nakti, naktim rinkom ir, ir manau, kad tas darbas buvo vertas to ir girdėjau, kaip e, gerbiamas Vaigauskas kalbėjo, iš tikrųjų, tikėkime, kad, e, nu, sąžinė jiems neleis brokuoti labai daug parašų ir mes e, turėsim tą referendumą pirmą iš piliečių įvykusi iš piliečių iniciatyvos. Dėkui Jums, Arminai, dėkui visiems prisidėjusiam dar sėki. Dėkui. Okay. Šita, dalyva, šita dalis vadinasi laidos, o vis dėlto jį sukasi. Ir kalbinam Pranciškų Sliužą. Labas vakaras, Pranciškau. Teis, brolau. Na tai ką, Pranciškau, dabar šitas referendumas bus amžiams su tavo vardu siejamas. <laughs> Oi, nereikia man. <laughs> Aš nu, tai vis tiek jau... Nenoriu Jau aš... nenusiplausi šitos naštos. Viskas jau. Įlipa į istoriją. Nu, brolau, ačiū. Ačiū ir ne ačiū, nes, nes tikrai padarėm tai, ko niekas nesitikėjo. O pats tikėjasi, prisipažink dabar. Eh, negaliu. Viski graužatis buvo tokia, kad eh, jo, kad eh, bus blogai. Bet man buvo šokas aš tikrai tikiuosi ir tikėjai, tikiuosi dabar jau, kad mes esame tikrai tautos dalis, kuri ne, nesako, kad mes esam avinai. Taip, o kokia, sakyk, aš tai pasakysiu, juk kuo be pasibaigtų skaičiavimas Vaigausko komisijoje, vis tiek tai jau yra pergalė. Taip, taip, aš irgi taip manau. Nes tai pirmą kartą žmonės patys, be pinigų ir be viso kito, at padarė. Taip, brolau, taip. Ir vis dėlto jis sukasi, pasakė. <laughs> o kokia būsena paties? Jaučiu nebloga iš... nu, esu, esu toj geroj šoko būsenoj ir galvoju, kad ne vienas tas, e, kuris iš mūsų rinko parašus, tikrai yra patenkintas ir labai na, optimistiškai nusiteikęs, nes e, nu, negalima kitaip e, jaustis turbūt, nes mes esame tikrai vat, labai labai labai neblogai padirbėję ir manau, kad šitą reikalą reikia tęsti Oi bus dar progų tęsti, oi bus. o matai, kai mes paskutinį kartą su tavim kalbėjom, naktygoniai, tu buvai piktas. O dabar juokiasi Pranciškus. Alio? Dabar jau atlaidus ir, atlaidus, ir labai gerai, jo, bravo. Nors iš tikrųjų žmonės yra teisūs, čiagi švesti dar nelaikas, bet mesgi ir nešvenčiame. Šita laida tik norim pasidžiaugti jau tuo pasiektų rezultatų, turim teisę. Be abejo, taip, brolau, be abejo, taip. Nes švesti kalbos nėra, kad anksti dar. Nu, ir tikrai labai, labai kviečiu visus susitelkti ir galvoti apie tai, kaip reiks įveikti tuos, nes, nu, aš jau matau, kas darosi ir kodėl tai darosi. O dabar ką norėtum pasakyti tiem žmonėm, kurie prisidėjo vis tiek? Kaip sakiau, tavo vardas jau amžės įeisi. Ai, Mano vardas čia baikos, šliūžas. Supra, suprantama, kad baikos, bet jau niekur nesidėsi. O šiaip tai tikrai nuoširdžiausias, e, nuoširdžiausia padėka tiem žmonėm, kurie negalėjo nei savo laiko, nei, nei tų prakeiktų pinigų ir, ir ėjo ir darė ir tikrai padarė tai, ką reikėjo padaryti. Uh Aš labai jums dėkingas. Aš nežinau, kaip čia kiti dėkingi, bet mm, labai noriu juos e, paskatinti, kad mes ir ateityje tokie susitelkę galėtume būti ir e, labai labai gerus darbus daryti toliau. Taip, ir žiūrėk, Pranciškau, čia pabaigai galėtum sušukt kaip Galilėjus, o vis dėlto jį sukasi, sušuko Pranciškus Liužas. <laughs> taip? Taip, taip, brangusis. Gerai, dėkui, Pranciškau. Dėkui ir dėkui visiems. O dabar labas vakaras. Labas vakaras. Kalbinam Romą Kaulinį, kuris irgi daug prisidėjo organizuojant visą šitą akciją. Ar išnėra iš popierių jau, Romai? Nu, tai be abejo, visi pas Vaigauską. Visi pas Vaigauską. O kiek, kiek, kiek liko pas jūs, kurios patys išbrokavot? Daug? Ehm, pas mus nieko neliko, mes visus ir išbraukuotus, ir neišbraukuotus. Ai. VRK ir tuščius, kurie grįžo taip pat. A, jūs ir išbraukuotus turit nuvežti, tai? Grėsmos atskaitomybės bankai, jie visi turi sugrįžti. Supratau, supratau. Tai čia tie 220 yra su jūsų išbraukuotais ar be jūsų? Metus tai, ką mes ir braukavom, tai, ką mes teigiame, kad tai yra tinkami. Supratau. Ar tave patenkino Vaigausko atsakymas? Hm. Nu, jis labai aptakus žmogus, mes šiandien... Nu, jis pasi... toks turi būti? Taip, be abejo, specialybė ir pareigos tokios, ir, o pareigos įpareigoja. Bet ar gavai atsakymus, kurių norėjai? Ar dar kažko aš nepaklausiau, ko reikėtų paklausti? Žinot, iš, iš dalies nuramino kažkiek tą paniką ir isteriką, kuri kilo nuo Facebook'e E, parašytų tokių dalykų, kad vienas tenai skaičiuotojas matė, kaip kitas skaičiuotojas brauko ištisais lapais ir visa kita, nuo to pasisėjo tokia nerimo banga. Vitalijus Balkus ten aptiko, kad prie VRK sekmadienį kažkas ten mašinų daug skaičiuoja, įtarimai visokie tokie kilo. Žmogai ir labai suprantama, nes visi rinko parašus, visi pergyvena, visi žino, kiek laiko užima vieną tą parašą gauti dėl uh, viešosios žiniasklaidos nebuvimo praktiškai. Juk visa tauta turėjo žinot referendumo esmę ir tada klausimas tik pasirašai, nepasirašai. Bet su kiekvienu reikėjo dirbti, tai žmonėms, kurie šalo laukia ir vyresnio amžiaus žmonėms, tai kiekvienas parašas žiauriai brangus, ir, ir todėl suprantamas mūsų visų nerimas. Sakyčiau, net dalinai vos neparanoiškas įtarumas, kad gali kažkas išbraukyti. Nu, suprantama viskas. Ir šiaip įtemptas laikotarpis, žmona iš namų neišvarė. Taip, nu, <laughs> o, mano žmona iš viso auksinė, aš vieto įsimylėjau iš naujo. Beveik <laughs> tu nepatikėsi. Ir, ir dukra dirbo, bet jinai draugiai padėjo ten surišinėtos e, visas bylas. O žmona... Na, nu, matai, tai šeima sustiprėjo. Eiktų net tą žodį. Dar vienas pliusas referendumo. Nu, palauk, jeigu per dvi naktis dviese su žmona sugebėjom surišti 11 bylų po 100 lapų, padaryti aprašus, suregistruoti kiekvieną lapą, kiek tame įrašų ir taip toliau ir taip toliau, nu, tai tu patikė, kad yra ką veikti. Nu, suprantamas. O kaip jūs organizavote apskritą, ar buvo štabas Lietuvos mastu, ar tai buvo tinklinio marketingo būdu dirbama? nežinau kas yra tinklinis marketingas bet turbūt antras variantas nes štabo jokio nebuvo iš viso tai buvo kažkoks juodas chaosas kas čia buvo tai buvo visiškai neįmanoma šito negalėjo būti niekaip jokios rimtos koordinacijos jokio vieningo centro vieni kitais nepasitiki grupelėm susiskaidę O jėtau, patikėk. Ir, ir šitam visam anegdote, vieni kitus, <laughs> kitus, kurie nepasitikė, susidarė atskiri bastoliukai, kurie vieni kitais pasitikė, kurie pas save neleidžia infiltruotis jokiam kitam, kurioje nepasitikė. O ne, irgi tokie vieningi. Ir kadangi visi judėjo kryptingai, viena kryptim, jokių ten išdavikų nebuvo ir provokatorių, kai finale viską sumėtė į krūvą, rezultatas buvo tiesiog neįtikėtinas. Tai, nu, čia kažkas iš vis neįmanoma. Supratau. Nu, vienu žodžiu, tai pirmas iki aš supratau, kas tai yra, kai idėja užvaldo. Be abejo. Politinės partijos kažkokia direktyva, bet realiai konkreti tėvinės meilės idėja ir, ir suvienė visus visiškai nesuderinamus asmenys į vieną krūvą. Tai, nu, tai reiškia, tai yra tikrai svarbu. Tai yra labai svarbu. <coughs> Tai va. Gal nori kam nors ypatingai padėkoti iš tų žmonių, kurių mes nežinom, Žinai, aš dabar neatsiminsiu vardo. Aš nekalbu apie visus, kuriuos pažįstu. Aš, taip, taip, bet... Buvo atvažiavęs iš Palemono specialiai pas mane lapo parašų rinkimo. Ir aš jam daviau, kaip ir visi. Ir, ir maždaug prieš mėnesį skambina jo žmona ir sako, žinot, mano vyras pateko į avariją su motociklu. Mm. Ir apturėjo, ar ne tris operacijas. Ir kai atsigavo, jisai pasakė, kad paskambintų. La, lapą atiduot. Supratau. Palinkėkime jiems sveikatos šitam žmogui. Be abejo, labai linkiu. Nu, tas pareigingumas ir atsakingumas žmonių, nu tiesiog aš žemai lenkiuosi prieš juos. Ačiū visiems. Dėkui ir tau, Romai. Dėkui. Gerai. Labas vakaras. Labas vakaras. O dabar kalbinam Rytą Jusienę. Taip? Taip, aš esu Rita Jusienė. Taip, ir jūs buvot iš tų dviejų žmonių, kurių parašai buvo ant tų lapų, kurie atkeliavo į rinkimų komisiją. Tai buvo Pranciškaus Šliužo ir jūsų. Tai jūs abudu įėjote į istoriją jau dabar. Labai skambu kažkaip tai sunku, Supra... sunku suprasti ir priimti kol kas šitą <laughs> dalyką. Tokia skambės. Tai matot, istorija, kai vyksta, jinai atrodo visada banaliai kartais. Iš tikrųjų, taip net keista, atrodo, čia kas čia nei prie ko, nei ką, kas čia per šneką. O paskui praeina, žiūrėkit, dešimtmečiais ir paaiškėja, kad tai galbūt buvo istorinis įvykis jūsų gyvenime, tada, kai jūs tą darėt, galėjote ir nepajusti, ir nesuprast tai žinote aš vat aš apie tai ir noriu pašnekėti gerbiamas rolandai kadangi jau pasikvietėt prie naktigonės lau laukiu apie apie tą e, tą pasisakymą ir sunk suksilik to ugnies šventumo ir amžinumo turbūt jeigu jau suteiksit kelias minutes ir Taip. tą būseną pasistengsiu išreikšti kaip jūs sakote istoriją tai čia net nu kol kas viso to suvokti neįmanoma ir čia tas tok tokios šnekos šiek tiek kitaip norėčiau šnekėti apie tą kad nieko naujo po šią saulę. Tik to žmogaus gyvenimo per maža, kad tai iki galo suprasti, ar ne? Bet tam turbūt ir yra ta tradicinė tautos kultūra. Na ir joje amžiai amžiais išgrininta tai, kas svarbiausia šiai žemiai ir joje įkūrintai tautai kad ir kaip daugeliui norėtųsi manyti, kad galima viską sudėlioti, logiškai paaiškinti ir nuspręsti, bet vis tik ne vien logika remiantis sukėsi pasaulis. Tas gyvenimas juk ne tik materialus, bet ir dvasinis. Ir kažkada senovės išminčiaus pasakyti žodžiai, kad visuma yra daugiau negu sudedamųjų dalių suma, būtent ir apibūdina tai, kas vyko Lietuvoje šį rudenį. Kad buvo sunešiotas tas geležinės klumpės, kad įvyko tas toks vadinamas stebuklas, tai čia ir reiškia tą visumą, į kurią susivienijo žmonės su tom širdim liepsnojančiam tą meilę, laisvi, vedami didžiulės svajonės ir be galo, be galo darbštus. Tai va čia toks, toks netikėtas patiems savo buvo tas dalykas, bet matyt taip turėjo būti visi. O kai vieną būrį susieina tokie žmonės, tada ir dangus padeda. O kad dangus padėjo, tai turbūt niekas nesiginčius, koks buvo šiais metais ruduo. Ir tai galbūt atrodo visiškai nereikšminga, bet kai galvoju, nu šitai buvo taip ypatinga. Ir, ir tai padėjo, ir taip tas buvo svarbu. Ir kai važiuoju šimtus kilometrų iš vieno galo Lietuvos į kitą, o tie žemkenčiai šiemet, kokie jie buvo grožio. Ir atrodo, kad jie augo ir norėjo tiesiog paslėpti tuos kudinėlius visai rektus, nors juos dabar apšneka, kaltina, kad jie, čia dėl jų reikia parduoti tą mūsų žemelę. Žodžiu, viskas dėliojasi taip stebuklingai, taip nuostabiai, taip Ir iš tikrųjų, ir, ir, ir ta gamta, ir atrodo, kad padėti tiem žmonėm, kurie skuba, kurie lekia dar nors kiek, nors minutę, nors pusvalandį tą, tą vakarėjimą tokį ankstyvą pristabdyti iki pat žiemos, iki pat žiemos ištverti. Tai žodžiu taip, o jeigu šnekant taip, jeigu leisiu dar minutėlę apie tos tokius didžiosius džiaugsmus ir tuos supratimus, kurie atėjo. Tai žinote, vienas iš tokių svarbiausių yra tai, kad kai tauta išeina į gyvenimo areną, kai įmasi tvarkyti tokius reikalus, keisti konstituciją, atrodo neįtikėtina. Paprastas eilinis žmogus ir jisai daro tokį didžiulį darbą, kurį atrodo net ant valdžios didžiavyriams yra sudėtinga padaryti. Tai čia ir yra valstybė. Bet žmogaus gyvenime tie 23 ar kiek metų yra mažai, taip ir tautos visai mažai, bet mes subrendom. O subrendom vėlgi kodėl? Todėl, kad Seime užrašyta, lai per mūsų darbus Lietuvos dvasia atsiklošies, ar ne? Tai čia pajokaujant galima pasakyti, kad tokie skambu žodžiai ir pykom, kad jie ten užsirašė tuos žodžius, o nieko nedaro, dėl tos Lietuvos kartais atrodė, tai vad per jų tos darbus netinkamus ir atsiklošėjo ta mūsų dvasia. Darant išvadas tokias, ko galima buvo pasimokyti ir apibendrinti, tai iš tikrųjų mums tik atrodo, kad čia dabar susiliekiam tokie pakrikki visi bitutės, tokios susiliekiam skrusdelytės vabaliukai, kas iš kur. O iš tikrųjų tai visiškai nešnekama apie tą tautos gyvenimo pusę kad joje yra ne tik tų dirbančių dėl algos ir dėl pinigų, yra gausybė visuomeninių organizacijų, nežinom, visiškai apie jas nesi, ne, nerašoma, neskelbiama, bet ten yra daugybė pasišventusių žmonių. Daugybė žmonių dirbančių dėl savo idėjos. Tik tai tos organizacijos kažkiek galbūt turėdavo tokius siauresnius tikslus, bet jos turėjo tą didžiulę patirtį visuomeninio darbo su žmonėmis. Ir vad būtent būdavo tokių norų suvienyti kažkaip tai vėlgi kaip ir tų visuomeninių organizacijų vadovų iš viršaus tas organizacijas ir nepavykdavo. Bet vis tik tai ta šventa protėjų dvasia pasakė, kad laukti nebegalim ir kad mes turim saiti vieną krūvą. Vat ir suėjom visi ir su ta patirtim, ir tada jau tie be patirties. Ir tada pamatėm, kokie mes gražus ir kad Lietuvoje šviečia tas širlionio delnų kaimelis nuostabus, paprastas gyvas, o jame tie, kurie nematomi, nežinomi, bet jie orus, jie suprantantis, kas yra tautos savigarba, kad šita, šitoj žemėje šitiem žmonėm būtina išlikti, kad mes neturim jokios teisės, jos neišsaugoti, būti būtent ta karta, kuri atiduoda šitą žemelę kažkam. Taip ir gavosi tas stebuklas ir įvyko tas stebuklas. O kasgi yra ta protėvių dvasia? vat kaip jūs sakot, įeisit į istoriją. Ne istorija, mes vaikam ir anūkam ir būsim tą protėvių dvasę, nes kiek jaunų žmonių su vaikeliukais, su kudikiukais ant rankų ėjo, rinko tos parašus, mamos palikė, pasakė, kad aš dėl tėvinės, dėl žemelės lėkiu, jūs vaikeliai su kaiminė ar su tėčiu pabūsit, ištisom savaitėm, ištisais mėnesiais vaikai mamų nematė. Jie tylėjo ir, ir jie suprato, kas vyksta. Tai žinote, iš tokių paprastų dalykų ir susideda, kaip jūs sakote, jie istorija, palikai protėvių dvasę, čia ir yra tas mūsų gyvenimas, čia yra tas mūsų stebuklas. Ir, ir ta valstybė, apie kokią be svajonės gyventi mes negalim. Mes vis tiek turim turėti tą svajonę, kokia ta valstybė mūsų turi būti, kad ne pinigų, ne valdžios galia, o tas bendruomeninis gėris Vat ir buvo tai, kad pirmą kartą matai žmogų apsikabinį ir atrodo, kaip tu jį seniai pažįsti, kaip tu jį myli ir kaip norėsi pas jį sekantį kartą užsukti. Dalykų užsideda, kaip jūs sakote, jais istoriją, palikai protėvių dvasę. Čia ir yra tas mūsų gyvenimas, čia yra tas mūsų stebuklas. Ir, ir ta valstybė, apie kokią be svajonės gyventi mes negalim. Mes vis tiek turim turėti tą svajonę, kokia ta valstybė mūsų turi būti. Kad ne pinigų, ne valdžios galia, o tas bendruomeninis gėris. Bet ir buvo tai, kad pirmą kartą matai žmogų apsikabinį ir atrodo, kaip tu jį seniai pažįsti, kaip tu jį myli ir kaip norėsi pas jį sekantį kartą užsukti. Čia ir yra tas bendruomeninis gėris. Tai ne dėl kažko, ne dėl intereso, o tiesiog dėl to, kad esi lietuvis. Galima pasakyti, kad kaip ir antras sąjūdis atsitiko žinoma kad taip iš tikrųjų taip ir aš noriu pasakyt o kodėl sako vai mes čia nesi ne nelakstom ne nerėkiam nelakstom pulkais į mitingus nu mažutė ta mūsų šalelė nu gaila mum numinti tą želmenėlį kokį išaugusį tą žolelę gėlelę ir medį mūsų dainuojanti revoliucija ir mūsų šitas tautinio pasipriešinimo judėjimas aš taip drįstu jį įvardinti irgi yra dainuojantis su gėlės žiedu mūsų emblema gėlės žiedas, bet vis tik tai jame yra vytis, karys, šviesos karys. Mes tą turim prisiminti. Ir dėl to galbūt čia viskas taip vyksta. Atrodo, kad niekieno nepastebėta, bet iš tikrųjų tai kova vyksta ir jinai labai garbinga ir labai rimta. Ir jinai tik prasideda, ponė Taip, Rita. taip, taip. Gerai, padėkokim visiems dar sėkiai, kurie prisidėjo ir jums padėkojam man tai man, aš iš tikrųjų, aš negaliu atsidėkoti už tą suteiktą galimybę pajausti tokią laimę, kas yra bendruomeninis gėris, kas yra bendruomenė, kas yra broleliai, seselės, panašiai galvojantis, orus. Kai užeini į namus, laukia bet kada, bet kurio, kai lekia, kai lapą antrą, trečią, penktą, dešimtą, kai leki per Lietuvą, su lapu ir tavęs laukia ir negali nevežti, nes ten tikrai laukia močiutė užsidariusi namuose, aš pasikviesiu kaimynės. Jos ateis pas mane pasirašysim. Kaimynai mane koliojo, kodėl tu pas mus neužeini, mes prie tavęs, o tu mums neduodi lapo. Visą Lietuvą, laksai po Lietuvą, o pas mus neteini. Ir naini, ir ten gražu, ir vaikai, ir anukai, ir seneliai, ir jis laukia. Žodžiu, toks stebuklas ir tokia palaima, ir tokį jausmą patirti, tai čia Nu, nu, yra iš tikrųjų ypatingas dalykas ir tik tai reikia, reikia tikėtis, kad šitai, šitai tik tai mūsų stiprins, suvienis ir dabar jau mes nebenorim skirstytis. Mes jau sakom, kad mes skirstytis nebenorim. Dar Va. vieną sakinį noriu pasakyti. Kiekviena išbraukta eilutė tai duri žmogui iš širdį. Nesvarbu, kad jo ranka sugrubus drebėjo. Nesvarbu, kad jo šeimonos, šeimos narys už jį pasirašė. Kiekvienas parašas yra viltis ir svajonė žmogaus. Tai vad matote, bet ką reiškia valstybė? O valstybė jinai yra žiauri, ką padarysi? Įstatymai kažkada sukurti, kur visiškai nebetinka šitą momentą ir šitai būsenai ir viskam ir viskas daroma, atrodo, mes ir jie. Bet valstybė viena, o yra vėl barikados lietuvio prieš lietuvių. Mes ir jie pasako. Geriau, ponė, ponė Rita, geriau grįžkim šiek tiek ankstesnį jūsų sakinį, kad mes jau nebeišsiskirstysim. Mes nebeišsiskirstysim. Vat ir su šituo ir, ir baigiam. Mes tikrai neišsiskirstysim. Tai va už tai ir ačiū visiems. Ne. Žemai lenkiam, mes išmoksim sutarti, mes išmoksim nebebijoti. Suprantat, kas yra? Mes dabar bijom vieni kitų. Mes išmokom sąidžio pamoką, žinome, kas buvo ten kad ten daugiau buvo tiršta galbūt tų, kurie norėjo po senoviai gyventi, o ne kažką keisti. Ir dėl to galbūt ir tos baimės, ir tas nepasitikėjimas. Mesgi priešinami, mesgi, mesgi, mes nemokam dar to atsipalaiduoti ir paprasčiausiai mylėti ir pasitikėti. Per daug kentėję. Taip. Bet mes ir tą išmoksim, mes sustiprėsim. Mes neišsiskirstysim. Mes neišsiskirstysim. Dėkui Jums. Ačiū. Dėkui Jums. Dėkui Jums. Ačiū. Šitą žemę man likimas dovanojo. Pilka dangų, sniego sodus ir pilis. Ji klevais raudonais rudenį liepsnoja. Ji atvėrs kiekvienam plačiai duris. Man jos grožio Kiek yra tiek ir pakanka Jos kalba mane užbūrė amžinai Ir tegu ją visos negandos aplenkia Mano žemė man vieninteliai namai su Rolandu Paulausku. Labas vakaras, klausom jūsų. Alio, labas vakaras. Su kuo kalbu? Iš... Antanas Misiulis iš Kauno skambinu. Taip. Traukiuosi nuo to aparato, nes man labai trūdo kalbėti. Taip, taip. Žiūrėkit, Tokis dalykas apie ateitį norėjau pakalbėti. Ateitis tai tokia yra, kad artimiausia ateitis tai yra skaičiavimai tų balsų ir kas toliau bus. E, iš tikrųjų, tai mes labai norime, kad būtų referendumas ir kad būtų priimti sprendimai, e, tie, dėl kurių mes čia e, kovėmės tuos tris mėnesius vienas dalykas kitas dalykas norėtume kad tai įvyktų iki gegužės pirmos dienos o ne po gegužės pirmos dienos tai mano supratimu labai svarbu dabar e, ir trečias dalykas yra tas apie ką rita jusienė sakė kad mes neišsiskirstysime Aš, tai turbūt svarbiausias dalykas. Taip, aš vis tik galvoju, kad e, kur yra esmė, kad e, tas judesys, kuris vėl po kokių 25 metų kilo ir e, spontaniškai ir be pinigų kilo, o dėl to, kad reikia, tai šitas judesys gali formuotis į tą vieną vertus gynybinę liniją, ar norime vadinti tautos lygą, ar tautos frontu, ar tenai dar kažkaip, tai kaip gražiau skamba, taip tegul ir pavadina, kas nori, bet, bet ta vieninga gynybinė linija, kuri nu, gyvybingumą e, tengiasi išlaikyti, išsaugoti, yra svarbi. Va šitas dalykas yra labai svarbus. Aš vienoj naktygonėje kalbėjau apie tai, jeigu girdėjote. Taip, taip o kitas dalykas yra mano supratimu svarbus yra padaryti lietuvos projektą savą savo jėgomis lietuvos projektą kaip mes įsivaizduojame kad jis ta Lietuva turėtų būti. Aš galvoju, kad e, iš tikrųjų Lietuva neturėtų būti gerovės valstybė, žiūrint į pasaulio situaciją. Bet e, tai turėtų būti ta vieta, kurioje lietuvių yra gera būti kuris jaučiasi namie bent jau. O ne... Kažkas, kažkas tokio. Taip, nes ne kiekvieni gi namai yra vienodai sotus ar pri, prisotinti, sakykime, gerybių, bet jie vis tiek yra namai. Mes galime juos įdirbti, tobulinti, ten gražinti, ten ir taip toliau, bet vat, kad juose būtų gerai būti, nes mums dabar yra negerai čia būti. Gerai, dėkui Jums. Tai, vat, e, vienas dar vienas momentas. Taip. Aš noriu pasakyti, kad e, tą projektą Lietuvos padaryti, e, jeigu mes jį sugebėsime padaryti, tai tada mes jam galėsime skirti savo resursą. Šiuo metu mes mokame duoklę išoriai. E, ar ten e, kažkada buvo Tarybų sąjunga, kažkokia tai duoklė buvo, bet stengiamasi save išlaikyti buvo. Dabar yra Europos sąjunga, kuri susijusi tiesiogiai su Amerika ir su bankiniais sluoksniais Amerikos. Ir su ta pinigų planeta, kaip aš vadinu. Tai mes jai mokame duoklę ir iš mūsų vis daugiau ir daugiau reikalauja. Gerai būtų, kad mes tą resursą galėtume skirti ne svetimiems, o savo projektui vykdyti tai ką. Ačiū labai. Dėkui Jums. Dėkui. Šita dalis vadinasi laidos Negalėjau kitaip. Ir štai mes girdėjom pavyzdį, kada žmogus pakliuvęs į avariją, jis pirmiausia prisiminė va, tą, tą parašų lapą. Jis negalėjo kitaip. Ir mes žinom ir daugiau tokių pavyzdžių, kada žmogus vyksta ilgiausią atstumą, kad padėtų tą vieną parašą. Nes jis negalėjo kitaip. Labas vakaras, Gintarai. Labas vakaras, Rolandai. Mes kalbam su Gintaru Aleknavičium, kuris pastatė stendus ir skalūnų ir dėl referendumo, taip? Taip. Ir ten buvo istorija, kad pačiam turėjo paskambinti iš valstybinės televizijos. Ar paskambino? Olandai. Ne, sėdžiu prie telefono ir <laughs> laukiu. vis dar sėdi, vis dar sėdi, taip. Taip, dėja, žiniasklaida nepalaikė šį, šį kartą tautos, nepalaikė. Kaip manai, kodėl, gintarai? Todėl, kad visi susiję e, įvairiausiais saitais, įvairiausiais biznio reikalais ir e, E, pasižiūrėjus, kas e, valdo žiniasklaidą iš tikrųjų, kas yra savininkai, nu, tai tampa paprasčiau atsakyti šitą klausimą. O kas džiugina, kad e, e, Respublikos leidinių grupė, bent Tomkus, deklaruoja taip, kad dabar perdoda vadovavimą visuomeniniai tarybai, į kurią įeina tikrai e, šviesų žmonės Lietuvos. Gal čia yra, taip sakant, taipogi toksai E, pirmas, pirmas pumpurėlis, žiedelis, kuris duos labai gerų vaisių. Taip, šiaip jau tai keista buvo matyti, kada nebuvo jokios informacijos ir kada parašai buvo pateikti, televizija praktiškai neinformavo. Kitą kartą kažkasgi nusikosė, nusičiaudė, toj visi pranešinėjo, čiagi įvykis. Tauta e, surinko parašus referendum, neįmanoma tą skaičių, tą velniškai didelį skaičių, o jie surinko. O mūsų televizijos tyli. Ir liūdna, Rolandai, ir gėda. Rolandai, valstybinė televizija e, iš viso, jinai veikia prieš valstybę. Jeigu tai pažiūrėsi e, mūsų valstybinės televizijos žurnalistų nuostatas, kaip jie aršiai puola bet kokį žmogų, bet kokią idėją, kaip buvo pristatydinę e, Joną Neranautą ir kaip jį taršė tiesiog, e, pff, nu, taip jau taip jau pas mus yra, bet tai žmonės neklyja, viską mato. Nes išmintingi ir bereikalo, bereikalo šitie, kurie sėdi valdžioje, jie galvoja, kad jie amžini ir kad žmonės yra nesupratingi. Deja, yra kitaip. Bet kuriuo atveju, manau, kad bent jau pats patyrėjai gerų jausmų per šitos trejata mėnesį. Labai gerų jausmų patyriau Rolandai. E, kai galutinai suskaičiavom rezultatus ir man paskambino, jau čia aš buvau tada namuose, ah, tyliai nubraukiau džiaugsmo ašarą, taip sakant, būkim dideli darydami darbus ir būkime maži jos padarę. Ir ruoškimės kitiem dideliem darbam. Ir aš labai noriu padėkoti visiems ir iniciatoriui, ir, ir Pranciškui, ir uh, ritai ir visiem kitiem žmonėm romui antanui elonai žodžiu iš išminėti galima visus aš juos išbučiuot galiu ir aš labai dėkingas savo mamai kuri kiekvieną dieną meldėsi už lietuvą ir kuri palaimino mane sakė gintarai a dėl lietuvos ir jos šviesios ateities daryk viską, tu gali pas mane neteit, nors jinai sunkiai vaikšto, dabar jai 83 metai, labai išmintinga. Ir jinai, Rolandai, atidavė savo visas santaupas, turėjo susitaupius iš pensijos 2000 litų ir už šitos pinigus e, mes nupirkome varpą, tautos mhm. būdinimo varpą, kuris keliavo po Lietuvą su e, jaunimo skraidančia šitą grupę, kuri rinko parašus po Lietuvos miestelius ir skambino varpu. Žmonės, pabuskite, žmonės kelkitės, jau atėjo laikas ir šitas gaudesys atsiliepia tikrai žmonių širdise ir ačiū, taip sakant, ir nematomo fronto kariam, ačiū Lietuvos dvasiai, kuri mus palaikė. Labai, dėkui tau, Gintarai. Žodžiu, mes stiprus esame. Dėkui tau, dėkui tavo mamai. Laidas. Ačiū. Dėkui tau. Labas vakaras. Labas vakaras. Mes kalbinam ponę Gražiną Balandytę, Kauno dramos teatro aktorę, taip? Taip. Sakykit, Kažkada daug metų atgal spektakliuose visi žiūrėjo tarp eilučių, kas yra sakoma. Ar dabar yra tokių spektaklių, kur irgi tarp eilučių kas nors yra sakoma? Ne, žinote, dabar yra demokratija. Dabar viską e, galima į kaktą sakyti. Dabar yra e, toks e, laikas atėjęs, kad lyg tai viską galima sakyti ir sakoma. Bet niekas negirdi. Negirdi. <laughs> Ir visiškai visi savi. E, vieni, vieni, e, pavyzdžiui, yra daugumui viename maiše, kiti nežino, kaip tą maišą atrišt, o kiti laukia. Štai va tokia situacija atsiranda. Ir e, aš tiesiog sužavėta, kai aš sužinojau, kad surinkti parašai E, visada sako, kad labai daug pinigų kainuoja, kad reikia didelių pinigų. O pasirodo galima ir be. Visiškai. Mano įnašas labai kuklus, mes su vyru tik pasirašėme. Bet žinot, iš viso, mm, ta tema kalbant, mane labai jaudina. Aš toli nuo politikos, aš tik tai seku, domiuosi, pergyvenu, nes aš tikrai labai myliu Lietuvą ir, ir tikrai amžių amžiais mūsų protėviai ir bočiai, ir tėvai, žemė jiems buvo viskas. Taigi, kiek kraujo pralieta, tai buvo šventa, tai gimtinė ir tėviškis ir pagaliau, pagaliau Lietuva, tai kasgi atsitiko. Įmonės e, parduotos, gamyklos parduotos, e, užsienio bankai pas mus yra, dabar žemė parduos tai atsakykit o ką už tuos pinigus kai parduos žemę ruošiasi valdžia nupirkti gal jūs žinote nu, dar vieną dešros gabalą Nu, aš pensininkė, žinot, e, bet kažkaip keistai, keiksmažodis yra, kad pensininkai tai yra labai nepagarbus žodis, sugalvojo seniorai. E, nu, italų kalbą mes nemokam, bet tai kažkas turbūt kilmingo yra tame žodyje, aišku, savaime. Bet vis tiek man nesuprantama yra, kaip tai, <laughs> kas, kas toje žemėje dirbs parduotoje, kur valdininkai bus užsienio žmonės. Pagaliau, aš manau, kad reikia įteisinti daugiau saugiklių, kad žemė netaptų spekulacijos objektų, kad ją pirkti galėtų tik dirbantis žemė, žemės ūkyje. Taip, jūs labai teisingai šnekate. Ir fiziniai as, asmenys. Matot, kas tai atsitiko? Va... Anais laikais ir mažiausia tarp eilučių žodį išgirdavom, o dabar niekas nieko negirdi, va taip viskas ir darosi. <laughs> Matyk labai yra naudinga, nes, nes aš iš viso daug dalykų nesuprantu. Žiūrėkite, ruošiasi statyti atominę elektrinę, kiek buvo čia įvairiausių. Jeigu, ir jeigu kas nors paprieštarauja, iškart sako, jau čia Rusija. Taip, jau rusų agentas. Pagalius kiša į ratus. Nu, bet aš vis tiek nesuprantu, ne sugeba uždaryti, dinksta kažkur pinigai tą buvusią elektrinę. Taip, negalvoja, kur dėti atliekas radioaktyves. E, e, e, Štai girdėjau vokiečiai per radiją kalbėjo. Vokiečiai du metus mąstė, kur, kur padėti ir kaip šias reiškia atliekas atominės elektrinės, kur jas, kad būtų saugu. O pas mus kažkaip keistai, ne, nuo to galo viskas daroma. Oi, daug čia tokių aišku bėdų, bet va, vieną kovą bent jau laimėjom su tais parašais ir jūsų parašas čia taip pat irgi tai jūs indėlis. galvojate, kad, kad referendumas gali būti? Net jeigu ir jis bus, tai čia dar tik pirma dalis kovos. Taigi dar turi ateiti pusantro milijono žmonių ir nubalsuoti. Bet vis tiek, ponia, ponia Gražina, jau tai, kad sugebėjo žmonės padaryti, na yra proga pasidžiaugti ir, ir kaip sako, mes esam, mes esam dar. Taip, buvo laikai, kada štai aš, aš esu iš didžiulio ūkio, galima sakyti, dvaro ir, ir vežė, vežė Lietuvą, vežė žmonės, kurie dirbo ir, ir mylėjo savo žemę. Dabar vėl kažkas tokio keisto darosi. Taip, dėja. Ne, nelabai suprantu, aš galbūt e, politikai labai mėgsta šį žodį. Čia emocijos. O sakykite, kas yra emocijos? Emocijos, aš manau, tai yra meilė. Tame yra ir proto, tame yra ir, ir jausmai, ir atsakomybė, tai yra emocijos, aš taip manau. Žmogus be emocijų šiaip jau baisus. Nu, tai yra nusikaltelis. Bet e, šiaip noriu dar sėkį Jums padėkot už Jūsų Ačiū. parašą. Mes kalbėjom su aktorė Gražina Balandytė. Dėkui Jums. Ačiū labai. Dėkui. Labas vakaras. Labą vakarą. O dabar kalbam vyskupą Joną Kaunecką. Jūsų parašas svarus. Ir... Kodėl toks lygus kaip ir kitų? Na, lygus, lygus, bet ar, ar, ar, ar sutinkat, kad yra proga pasidžiaugti, bet kad mes visi kartu surinkom tą didelį kiekį parašų? Mane visada džiugina pilietinis aktyvumas žmonių, bet žinoma, kad nebūtų toks kaip Sirijoje arba Ukrainoje, kai iki kraujo praleimo, o šiaip Lietuvoje labai trūksta pilietinio aktyvumo. Visi tai pastebi ir Seimo nariai, ir, ir valdininkai, ir kunigai, ir viskupai. Bet kai tą aktyvumą tauta parodė, tai kažkaip valdininkai, valdininkams nepatiko šį kartą. Nu, bijo gal ką nors panašaus kaip Ukrainoje. Nežinau. <laughs> nu ne, čia visai ne į tą pusę. Sakykite, o jūs, jūsų parašas kažkaip pasidarė toks garsus. Ar jūs to siekit, ar čia atsitiktinai taip išėjo? O kodėl mano parašas garsus? Nu, matot, mes sužinojom, kad jūs pasirašėt, o daugelio žmonių nežinom kažkaip. Jūs nebijojot tos viešumos? Nu, tai turbūt visų galėjot sužinoti, jeigu tarp tų tūkstančių pažvelgtumėt, nu taigi yra parašas supratau. Čia tai atsitiktinai kažkaip mes užkliuvom už jūsų. Nu, Žiūrėk. gal dėl, to, gal dėl to, kad viskupas. Nu, vis tiek, nu taip, prantat. Žiūrėkit, o jūs, jeigu aš jūsų paklausiau, ar jūs pirma lietuvis ar pirma katalikas? Aš savo laidose tokį klausimą keliu. Ar jūs... Nu, aš, man atrodo, kad vienodai lietuvis ir katalikas. Net ir neseniai gavau padėką iš vieno žmogaus, iš tarybinių sovietinių laikų. Jis dėkoja už išpažinti, kadangi aš išpažinti greta nuodėmių, pasakęs jam, kad į tėvynę reikia mylėti. O apskritai toks klausimas keltinas ar ne jūsų manimo, ar pirma lietuvis, ar pirma katalikas? Nu, kad vargiai dėl to, kad vargiai. čia, e, nu, šiaip tikintis žmogus turi mylėti tėvynę, nes tėvynė broliai seserys, juk mes kiekvieną žmogų turime mylėti. Tai e, tikras katalikas turi mylėti tėvynę, tai, tai bus tikras lietuvis. Mes dabar žinom, kad kroatai laimėjo referendumą dėl vyro ir moters sąjungos įrašymą į konstituciją. Ir ten, kiek nu. žinau, Kroatijos bažnyčia rėmė šitą reikalą. Kaip, Na, kaip, tai- apskritai, kaip apskritai Lietuvos bažnyčia reaguoja vat, į tą vertybių kaitą, kuri dabar užgriūna mus? Nu tai nuolat viskupai parašo laiškus, pavyzdžiui, nuolat kalbėjo dabar, ką kroatai laimėjo. Taigi mes nuolat viskupai ir konkrečiai viskupas, arkiviskupas Sigitas Tamkevičius daugybę kartų rašė ir prašėm Seimo narių, kad įtvirtintų konstitucijoje E, būtent įstatymą, kad šeima sudaroma santokos būdu tarp vyro ir moters. Tai tas rūpi bažnyčiai, rūpi baisiai, kad žmonės nepaprastai girtauja, todėl savo laiku, kai aš pasisakiau per Marijos radiją, prieš rinkimus į Seimą, kai buvo rūpinamasi atpiginti alkoholį, kitaip sakant, akcizą sumažinti. Mm. Ir kai kurie labai aktyviai veikia. Tai aš tada per Marijos radiją pasakiau, jūs, mėly tikintieji, ne visi žinot, už ką kas balsuoja. Paprašykite anūkų vaikų, kad pažiūrėtų ir kurie balsuoja už alkoholio atpiginimą, tai už tuos niekada nebebalsuokit. Tai koks pasipiktinimas kyla Seime, kad aš kad aš tai. skatinu Seimo narius kalt prie kryžiaus, kad aš prieš juos skelbiu kryžiaus žygį. Va, liberalai ypatingai pasisakė dalia kuodytė, ten kiti. Nu, čiagi aktyvumo tik skatinimas. Tai jeigu kartais reikėtų dar rinkti parašus, stabdant vertybių kaitą, kuri, kuri bus, tai mes galim tikėtis jūsų paramos ir jūsų parašo ir kitą kartą. Be abejo, Juk mes jau kovojom vieną kartą labai rimtai už vertybės, kai buvo bandoma į darželius įvesti e, Genderups, Genderups programą. Taip, taip. Taigi tada viskupai pasisakė, bet kiti sako, ai, tie klerikalai, tai jų pareiga tokia. Tai ačiū Dievui, kad buvo aktyvi e, tėvų asociacija, nacionalinė šeimų tėvų asociacija. Tai ir ne, nei jie nebuvo įvesta į darželius ta programa. Tai va. Bet čia, žinokit, ne pabaiga, jie ir toliau bandys. Žinau, kad jie ir toliau eina tą kryptimį. Čia yra didžiulė jėga. Tai dabar... Taip, kad reikės mums dar gintis ir reikės jūsų paramos dar ne kartą. Žiūrėkite, dabar visos krikščioniškos, krikščioniškų religijų visų vadai katalikų, stačiatikių, liuteronų, reformatų ir kitų parašė memorandumą už šeimą. Ir ten yra aišku žodžiai, kad šeima tik vyro ir moters santokos būdu sudaroma, kad nesusipratimas tos pačios lyties šeima ir panašiai. Ten yra, žinoma, aš dabar netiksliai cituoju, šį sekmadienį bažnyčiose buvo paskelbta šitas Aha. laiškas. Gerai. Tai dėkui Jums už poelgį tada. Tai Dieve padėk. Dėkui. Labą vakarą. Negirdžiu. Nogite pabaiga ir toliau bandyti. Kas čia atsitiko, mums biški sutriko ryšys. Mes kalbinom žmonės, kurių kartais vienas parašas, bet labai svarbus buvo. Labą vakarą. Labą vakarą. O dabar kalbinom ponę Haną Šumilaitę. Sveikas, Rolandai. Tai ką, negalėjai Hana kitaip? A, tikrai negalėjau kitaip. Žinai, dabar jau truputėlį primo šitą euforiją. E, bet e, Ar tu kartais dieną... radiją nenusukai, radijas kažkur girdisi mums? A, girdisi, aš nemoku nusukt. Žinai, aš tokia labai nekompiuteristė, palauktų. Pabandė. <laughs> kažkaip išjungt. Išjung. Aha. O, kažkaip, oi, oi, oi. Vis tiek girdisi. Vis tiek girdisi. Taip, bandau. Bandau, bandau, bandau, nemoku. Iš... Palauk, einu į kitą kambarį geriau. Eik į kitą kambarį. Bus bus geriau. Ale? Ale. Taip, kalbam. E, tai žinai, aš, aš tik noriu pasakyti, kad ta euforija truputėlį jau nurimo. E, aš turbūt nieko nepasakysiu naujo ir gražesnio, negu kalbėjusi šiandien čia. E, žinau tik vieną, kad emocionaliam lygmenį visi žmonės, kurie suvokia, kad žemė tai yra tas pats kaip, kaip tėvai, kaip, nežinau, man tai yra mhm. taip natūralu ir taip nesuprantama, kada žmogus nesuvokė šito. Matyčia ir auklėjimo dalykai, ir kažkokie dar ir kultūros, ir dar visokie kitokie. Ir nieks jau jam nebepadės, matyt. Tai matyt jau nepadės. Aš tik, žinai, savo tokią asmeninę emociją, aš kada buvo vežami parašai aš vaikščiojau iš kampo į kampą nervinausi ir galvoju viešpatie jeigu būtų viskas gerai kaulinis būtų jau paskambinęs pasidžiaugęs <laughs> jeigu būtų viskas gerai ir bijau skambint <laughs> ir savo <laughs> kolegai tokiam sakau sakau bijau skambint jisai sako žinai neskambink jeigu jeigu kas tai dabar visi nervuoti bus visi pikti ir po to reiškia tokia danutė irgi aktyvistė reiškia paskambino sako geros naujienos tai žinai apsiverkiau tikrai ir visai visai nesigėdinu tų ašarų, nes tai buvo toks kažkoks, nu, apsivalymas, žinai, kada būna katarsio ašaros. Tai yra turbūt vienas iš gražiausių apskritai tokių momentų per paskutinius kokius dešimt metų. Va, apie tai ir šneka. Taip jaučiuosi gerai. Apie tai ir šneka. Ir tugi dalyvauju jau ne pirmą kartą įvairiuose akcijose. Aš, kuo šita buvo išskirtinė? Taip. Taip, šita buvo išskirtinė. Ir žinai, aš galvoju, nieko nėra atsitiktinio. Tarkim, tie žmonės, su kuriais aš susipažinau, uh, Ir, ir, žinai, viduje aš taip net visą laiką galvoju, kad net jeigu nevyks šitoj plotmėje nieko toliau, o vyks, be abejo, kad vyks, tai vis tiek aš jau pagalvojau, kad, kad norėčiau, pavyzdžiui, matyti juos savo gimimo dieną. <laughs> Žinai, ką reiškia man gimimo diena. Žinau, ką Ganos gimimo dienos reiškia. Taip, jos būna labai gausios svečiais. Taip, bet, bet tik, tik kažkokie šviesus ir geri žmonės, ar taip, ne? Taip. E, tai, tai tik norėjau pasidžiaugti su visais kartu ir, žinai, kartais e, lietuviai labai kompleksuoja, graužia vieni kitus, kad mes šiam tokie mažiukai, čia tokie, arba ten blogi, arba tvartas kaimino dega, nuvalkioti posakiai, žinai. Aš visą laiką sakau, mes nei geresni, nei blogesni. Ja, Bet dabar pa parodėm, kad, nu, vieni iš geresnių. <laughs> su vengrais galim lygintis. Su... Ir kuo be pasibaigtų ten Vaigausko komisijoje, jau yra pergalė. Ir Taip, moralinė pergalė. Moralinė pergalė yra, kuo be pasibaigtų visa kita toliau. Gerai, dėkui, Kana, tau. Dėkui ir tau. Iki viso. Dėkui. pusėt gerštas, tas melas vardan Lietuvos. Kieno tas alsavimas karštas, virš vaikiškos mano su Rolandu Paulausku. Labas vakaras. Labas vakaras. Klausom jūsų, kas jūs iš kur? Povilas iš Kauno. Taip. Norėčiau tokį klausimą, jis man nėra pilnai aiškus, gal galėtumės pakomentuoti. Na. Kada vyko, reiškia, referendumas stojimo į Europos Sąjungą, į tą vadinamą Eurosąjūzą. Taip tai kunigai sakyklų eikite balsuokite už sąjungą ir bobelis tiesiai traukė iš bažnyčios į balsavimo punktus už a dabar kada lietuvai toks svarbus dalykas reiškia dėl tos žemės lietuvos už kurią mes gynėme per šimtmečius kad ją neišparduos svetimšaliams bažnyčia tylėjo kažkodėl kaip suprasti šitą dalyką Nu, mato, čia klausimas ne man, bet mes vat, e, girdėjom, kad vyskupas Kauneckas parašą padėjo. Nu, tai jis vienas, o, o kodėl jis sakyklų kunigėlinis sakė, eikite už žemę, pasirašykite dėl referendumo. To mes negirdėjom. Tai čia, ne, čia aš jums neatsakysiu tą klausimą. Čia jį reikia adresuoti jau bažnyčios hierarchams. Gaila. Aš atnuinu į bažnyčią, maniau gal girdėsiu, kad <laughs> padėtų... ne, tai jūs, parašus. kodėl jūs tikėjotės, kad aš galėsiu atsakyti šito klausimą? Nu, bet jūsų nuomonė vis tiek, galbūt čia tai jau, jie gal geriau žino, bet kodėl vat, taip čia tai mm. įvyko, tai nesuprantu. Čia reikia jų klausti. Jie, tarp kitko, beveik pusiau oficialiai buvo prieš, kad būtų tie parašai renkami. Taip, taip, tai kaip tada ta katalikų bažnyčia? Ir, ir tuo svarbesnis yra atskiro, atskiro kataliko parašas tuo labiau vyskupo. Ir dėl to aš ir kelių klausimą, ar tu pirma lietuvis, ar pirma katalikas. Nu, taip, jis taip pasakė ir taip, ir taip. Bet, ši, bet šitas klausimas yra svarbus. svarbus. Nu, taip, aišku, aišku. Gerai. Jo, tai jau tik tiek norėjau. Ačiū. Gerai, dėkui jums. Šita dalis vadinasi, kur rankos betriūstų, širdys yra čia. Štai ką aš turiu omeny. Aš pastebėjau, kad mūsuose pastaruosius keletą mėnesių ypatingai aktyviai įvairiausiai visuomeniniai veikloj dalyvauja žmonės, kurie grįžo iš vakarų arba kurie yra viena koja ten, viena koja čia. Aš dabar kalbinsiu štai keletą tokių žmonių ir pats savo noriu atsakyti klausimą, ar čia yra atsitiktinumas, ar čia yra dėsningumas – O kad tokių žmonių yra, tai jūs tiesiog va tuo juos išgirsit. Ir pradedam nuo Mildos. Labas vakaras, Milda. Labas vakaras, gerbiamas Rolandai. Kokios šalis, kokios šalis Mildos veidelį matė šiaip jau? Kur? <laughs> kur mano koja buvo Te. įžengus. Ai, jeigu taip rimčiau, kur teko gyventi, tai ir Švedijoje, ir, ir Didžioje Britanijoje. O ten ne tik atostogavau, bet ir, ir padirbėti teko. Bu, paauglė būdama 13 metų nepatikėsit, dar, dar kaip taip jau laisvai nebuvo galima, bet e, įsidarbinti, bet aš buvau 13 metų visiškai nelegaliai, uždirbdavau savo pinigėlių ir, ir, ir mokyklai. Ne. O, ar pasikeitė matymas Milda Lietuvos pasiblaškius po pasaulį? aš manau kad apskritai blaškosi po pasaulį tie kurie nesusitaiko su esama padėtimi tai yra vat ne tie avys kurie ar ten brisiai kur jau galas čia pat čia pat smaugia smaugia tas pavadėlis bet kaip gerai nu ten tyliai pakiauksi pamiauksi žodžiu kampe kaimynams ar ten drauga draugų rate pasiskundžia <laughs> tai aš save niekada tokia nelaikiau ir, vat, ir vis, manau, ir tie, kurie išvažiavo, irgi jie nesusitaiko, jie nenori taikytis, jie, jie, jie, jie ima savo likimą į savo rankas ir, ir tada važiuoja, važiuoja, bet galiausiai sugrįžta prie minties, kodėl mums reikia važiuoti, kodėl mes negalim padaryti čia tvarkos savo šalyje, kur mūsų šaknis, kur mūsų kalba, kur mūsų galų galę kultūra ir, ir tas... E, ir kur mūsų Seimas, į kurį tave neįleido pastarojame? <laughs> Pastaroj. Egipto išdykėlė krūtinė užstojo tau kelią į Seimą. Ne išdykėlė, man, man šitas Milleris užstojo kelią. Nu, bet Jau Milleris ne savo iniciatyva, jis tai Egipto... Tai, tai, tai kaip ir supratau, ten tam rašte parašyta, kad Mildai Bartašiūnai tai draudžiama įeiti Seimą dėl, dėl kelių Seimo narių, suprask, moteriškių ten skundų. Nu, tai. Nepatinki Egipto išdikeliai, tu ne, oi nepatinki, su savo juvenalinė justicija. Aš kam nepatinku ir aš labai džiaugiuosi, žinot, ko aš dar, Rolandai, džiaugiuosi, kad paprastas žmogus, na, nu, aš tikrai laikau save visiškai paprastų eilinių piliečių, ir, ir kuris tiesiog vat irgi kaip ir kaip ir jūsų laidos buvo ten viena iš potėmio ane negali nedaryt ne negali negali nematyt negali nes kitaip kitaip suprasi kad toliau dar blogiau bus čia čia anekdotinė situacija kai nežinau kaip kiti visuomenininkai bet aš jaučiuosi tarsi stovėčiau srutų duobėj iki kaklo ir šaukčiau žmones atsidarykit <laughs> tai mes jau skęstam smirda sakai o niekas su neužuodžia ne o, o kaip ne tik kad ne, neužuodžia bet dar šaukia durniau nekelk bangų mm, suprantat tai tai vat su šitais va kurie šaukia durniau nekelk bangų tai yra dar dar baisiau kovot negu su tais, kurie tas rūtas pila. tai, tai kaip, ir, ir, ir kas, kas įdomiausia, tikrai paprastas žmogus gali daug ką padaryti, e, daug kur naiti ir, ir vat, man dabar žurnalistai, žinokit, skambina ir jie man, nu, jau jie tapo tokie jie rašyti apie tai kalbėti daug negali, jiems ten uždėtas savotiškas draudimas ir tikrai jis jaučiasi, bet jie su manim kalba ir sako, mums Šalaševičiūtė skundžiasi, kad tiksliau skundžiasi, o aiškina, kad Milda, nu, tu esi nupirkta, tu esi kažkieno pastatyta, tu ten tau kažkas kalbas rašo. Šiaurės Korejos agentė. Tai, Kaip? Šiaurės Korejos agentė. Tai va, va, va, aš ir dabar, sakau, aš pačiu žurnalistų ir klausiu, sakau, kaip jūs manote, kam, mhm. kas suinteresuotas? Čia mhm, Gazpromas, čia Rusija, kurioje irgi ta pati viena investicija jau veikia. Žodžiu, mhm. nėra, neranda to, kas čia galėtų stovėti, sakau, nieks nestovi žmonės. Ja, kaip sunku jam patikėti, kad žmogus gali savo tai sąžinės vedamas daryti? kaip norisi kad ir kiti žmonės patikėtų kad kad ir ir ir kad kad taip ir pa ir parašus renkam ir ir susiburiam ir tos bendruomenės man taip gražiai rita kalbėjo jūsų laidoje taip irgi ašarą iš išspaudė galima viską padaryt reikia nebijoti reikia sakyti šitiems <clears throat> vos nesusikeikiau <clears throat> tiesiai į akis žodžiu nebijoti eiti eiti iki galo ir, ir, ir atstovėti savo poziciją, ir tai gali padaryti kiekvienas. Be, yra, yra tų žmonių, kurie dar miega. Yra... To labiau, kad, kad juk Milda ne viena ir kai parodė šitą akciją, mūsų netaip jau ir mažai Lietuvoje, tik reikia kartu laikytis. Taip, taip, nu, sako, kad valstybė, valstybė kiekvienoje sveikoje valstybėje turėtų revoliucijos įvykti, kad 25 metai. <laughs> nu, žiūrint kokias, žiūrint kokias. Su tom revoliucijom atsargiai, nes Ne, ne, ne, ne, ne. be jokių, be jokių spalvų, be jokių oranžinių ten šitų vėliavų. Iš esmės, tai revoliucija daro tie, kurie tas vertybės mūsų keičia. Čiagi jie revoliucija dar. Bet va, būtų čia tokia antirevoliucija prieš... Taip. Vat antirevoliucija, taip. Antirevoliucija. Nes revoliucija šiandieną tie revoliucionieriai, tai yra va tie visi juvenalinės justicijos stumėjai ir Egipto išdykėlės. Va kur tikrieji revoliucionieriai. Bet jie tas revoliucijas labai tyliai nori paprastai. O, nu. Na, kad jau aš jau taip, nu... Tyliai tai tyliai, bet už jų stovi dideli pinigai, mėna. O, o kokie interesai, kokie pinigai, aš to irgi susidūriu. Todėl jiems labai keista, kaip paprasti žmonės Mm. Gali va taip be pinigų, nu mm. negali be pinigų. Taip, taip tai užtai dar klausia, kas tau moka. Taigi taip, taigi, bet tai, va taip, ta, tame net, nu, angliškai drivas yra, <laughs> mm. išsireikščiau tas visas varomoji jėga, kuri ir, ir stūna eiti ir Šalaševičiūtė, Valiukevičiūtė atsisako dalyvauti, žinokit, laidose su paprasta pilietė, Nilda Bartašiūnaitė. Visą laiką klausė žurnalisto, ar Nilda dalyvaus. Džiauru, patys žurnalistai irgi jokiasi ir, ir, ir, ir sako, kas, kas čia darosi dabar. Mm, o svarstamas, aš trumpai dar, De. svarstamas vaikų teisų pagrindų įstatymas, ne koks nors ten šalutinis ar dar, bet vaiko teisų teisės iš pagrindų bus, bus keičiamos, o diskusijos, netgi toje pačioje vėlgi paminė, paminėtoj nacionaliniai televizijai, kuri turėtų irgi kaip ir būti nacionalinė ir, ir skelbti. Bendruomeninė jinai atsivadinasi. <laughs> Nežinau, kaip jinai. A visuomeninė tiesa, visuomeninė taip. Ne, ją reikia jau pervadinti <laughs> tą mūsų nacionalinę televiziją, nes Ka, ko jau ko nacionalinių reikalų jinai neatstovauja. Be abejo. Gintaras laukia vis dar, kol paskambins jam vienas žurnalistas. Tai tokia istorija buvo jau, pusę metų jau laukia. Ai, supratau. Daug tokių klausimų. Tai, gerai, Milda. Laukia. Jo, sėkmės Gero pačiai. Ger, dėkui, gero vakaro. Ja, dėkui. Vis. Labas vakaras. Labas vakaras. Dabar kalbam, kalbinam Andrių. Jūs Anglijoje turbūt, ar ne? Blaškotės. Taip, taip, taip. Ir aš žinau, kad jūs atskraidinot paskutinį dieną lapus iš Anglijos su parašais yra tiesa. Tai kas, sakykit, veda žmogų štai tokiam, tokiam poelgiui? Kodėl kiti to nedaro? Kodėl jūs tą darot? Ir ar, ar, ar keltinas mano klausimas, kad žmonės pabuvoja vakaruose arba šiaip pasiblaškia po pasaulį, keičia savo požiūrį į Lietuvą? Ar čia man tik taip atrodo dar? Tai be abejonės, man atrodo, kad kuo mes daugiau pažįstam pasaulio, tai yra tie, kas nori jį pažinti. Na taip, suprant, tie, kur nenori, tai jau nieko nepadarysi. E, jau e, ir e, atviriau ir tą pačią Lietuvą žiūrim. Aš manau, kad ir, ir na, girdėjau tikrai labai daug širdį verančių istorijų dėl parašų rinkimo, kada žmonės ir davus prarado, ir, ir šalo ilgai. Ir, ir čia pat Londone žmonės šalo prie parduotuvių lietuviškų stovėdami nes tenais e, ir tos lietuviškos parduotuvės suinteresuotos savo kapitalu tik tais net paskui jau, na, kažkiek tai vaikydavo grinai kaip Lietuvoje maksimą. Tai aš tik noriu pasakyti, kad išvažiavę žmonės, ko ieško, tą ir randa. Jeigu vieni išvažiuoja ieškoti pinigų ar kažkokių kitų blizgučių, tai juos ir randa. Kas, kas mažus blizgučius, kas didelius ir taip toliau. O, o kas išvažiuoja, pasižiūrės, supras pasaulio, gal kažkiek tai sukaupti e, vienokio kitokio žinių, bagažo, kapitalo, tokias, tai a, aišku, e, įmanoma daug ką pamatyti, tai yra, na, aš pats tai keliavau po lietuvių bendruomenės kitose kontinentuose, per dainų šventės, tai atvykuojant muziką tokią, vadinasi, dainų šventėse būna, ir to pačiu teko būti ir, ir Toronte, ir, ir Kanadoje, ir Australijoje. Ir e, daug lietuvių susirenka tenais įspūdingos šventės su labai simboliškom visokiom apeigom. Bet a, e, tai vis dėlto yra daugiau toks kaip spektaklis ir sentimentai kažkam toli negu realiai, bet kažkas yra, na, būtų širdyse. Man atrodo, kad dažnai žmonės ten jau dainuoja, nemokėdami net lietuvių kalbos iš vienos pusės, o iš kitos, jeigu jie moka, tai tikriausiai nesupranta ir, ir tuo labiau kontekstą nežino dalykų. Bet įdomu, kad išlieka, e, po, bet poreikis išlieka. E, nu, šiandien nu, globaliai besiglobančiam pasaulyje, tai tikriausiai vis lengviau tai bus galima daryti. Nu, dabar mes matom, ką Anglijoje turim, pavyzdžiui, visiškus lietuviškus ir, ir e, restoranus, ir, ir chorus, ir šokius, ir, ir spaudą, ir televiziją žiūrim lietuvišką. Nu, mes savotiškai gyvenam e, lietuvišką gyvenimą čia jau ir su, su maistu, ir su koncertais. Man Malantoras paskutinį savo koncertą organizuoja ne kur kitur, o Londone. Va, tai Uh, ką aš noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad iš tikrųjų išvažiavus, tai uh, man pačiam būnant aktyviu ir su kitais lietuviais mes eidavom į protestus prieš karus. Mes čia išgirdom, pavyzdžiui, kad prieš karus raketą, o pačiam Londone buvo 2 milijonai žmonių gatvėse bet e, problemos tos pačios kaip ir lietuvoj neklauso valdžia daro savo reiškia yra interesai kažkokie tas pats e, ginklų inspektorius e, kuris pasakė kad aukščiausias ginklų inspektorius buvo rastas Petro Zambenom po to, kai pasakė, kad nėra ginklų ir nereikia čia to karo Irake. Ir, ir tą, sakykime, eilę vyriausių vėlgi politikų, tai tiesiog matom, ar, ar Lietuvoje ir kitur tos problemos tokios nu, neteisingumo ar reiškia... Tai aš vat šitą, aš šitą, aš šitą tur, ir matau kaip priežastį, kad žmogus at, su atidesniu žvilgsniu pagyvenęs vakaruose mato, kad ir ta Lietuva jau nėra tokia e, bloga, kaip jam atrodė, kai jis neturėjo su kuo palyginti jo labiau, kad Lietuva, nu, stada marškinė vis tiek arčiau kūno. Ir, ir, apie ką ir kalba? Apie ką ir kalba? Lietuva vis tiek išlieka, na, gimtas kraštas, e, tiek, tiek fiziškai geriau jau šiandien, tiek, tiek dvasinė prasme. O sakykit, e, Anglijos lietuvių organizacijos ar prisidėjo kaip nors prie parašų rinkimą? Nu, va, čia va, geras klausimas. Iš tikrųjų, um, vėl kaip minėjau, kas išvažiuoja matyti, e, kokiais tikslais to siekia. Tai aš galiu konkrečius pavyzdžius pateikti, kad tarkim, va, šį penktadienį, kada Lietuvoje po kulminacijos ieškėtos referendumo, kai jaunimo sąjunga Londone buvo pasikvietę liberalus Steponavičių ir Šimašių ir, ir jie aptarinėjo šitos universitetos Lietuvoje, man atrodo, organizacijos darbų žaidės situaciją, kaip ten tos batalijas vyksta politinės tarp Jasaitės ir kitų, o ir, ir jie platino per savo informacinius kanalus e, tą susijusią informaciją. Ir aš kada pakomentavau, kaip vienas iš netgi įkūrėjų, e, paskutinis metus tos organizacijos, kad kaip čia dabar taip išeina, kad kada prašom paplatinti informaciją tokiais pilietinėm iniciatyvom, kad vyksta referendumai, nu, va, šito referendumo klausimo arba kitais tokiais šitais klausimais, nu, kaip Lietuva 2.0 ir panašiai, tai, tai sako, kad jie kaip ir politiniais klausimais neužsima. Tai va, čia vienas toks atvejis. O kitas dar nesidomėsimas atvejis, tai kad um, Lietuvos Lithuanian City Club prezidentė Raminta Dereškevičiūtė uh, gražino visiškai tuščią lapą, buvo dviesi iš tikrųjų raštas buvau, kada grįžau tą lapą ir pasakė, kad, kad pasikonsultavo su teisininkais ir teisininkai rekomendavo neplatinti ne, ne tos informacijos netgi iš viso. Kitaip sakant, tai, organizacijų lygių neparėmė lietuviai. Na, jo, matyt, jeigu pinigai sunekėtas, tai, tai, na, kita vertus, aš, aš manau, kad vėlgi, kaip sakiau, jeigu išvažiauja pinigų ieškoti, jie pilnai supranta, ką investicijų kabutėse reiškinį vakarų pasaulyje plintantį į rytus. Tai yra e, spekulacijos ir galbūt jie yra išmanydami šiek tiek finansus, supranta, kad kainos kils e, tų objektų, jie nusipinka nemažai žemės, jos aš susijęs su žmonėm, kurie yra to nusipirkę ir automatiškai tikisi gero pelno dabar. O jeigu negalėtų parduoti užsieniečiams, tai kaip sakant, dideliai, dideliai praradimai tikriausiai. Na, mes čia už juos nespėliokim, vienu žodžiu, organizaciniam lygį neparėmė. Na ir nėra ko norėti, nereikia tikėtis, kad visi, visi būtų visada tos vienybės, kurios mes visi geidžiam, jos niekada nebuvo ir nebus. Svarbu, kad būtų nors keletą procentų veikiančių kryptingai žmonių. Ir tai va... O, o aš dar kaip, kaip dirbdamas IT srityje ir besidomėdamas e, visokiom tom naujovėm, sakyčiau, kad vis tiek referendumo ir tas to pilietiškumo banga vis tiek ateina, jinai neišvengiamai. Mes matom, na, internete kūrėsi visokios meta government projektai ir Lietuvoje, tas Lietuva 2.lt prieš pusmetį mes rinkom irgi analogiškai bandėm surinkti 50 tūkstančių parašų, kaip, kaip piliečių įstatymo leidybos iniciatyva supaprastinti. Tai, kad vėl internetu būtų galima siūlyti įstatymus konkrečiai Seimui, bet nereikėtų tiek daug vėlgi surinkti parašų, ne 50 tūkstančių, o 20 tūkstančių ir per ilgesnį laiką. Ir neišvengiamai plėsis, nes ir piratų partijos tokios teigėsi. Ne, ja, tai viskas suprantama, kad steigėsi, taip, bet mano klausimas čia buvo, ar, ar jūs pritartumėt, kad yra kažkoks toks reiškinys atsiradęs naujas, kad žmonės pabuvoję pasaulyje, grįžę pasidaro aktyvesni negu tie, kur nevažinėja. Ir abejonės, nes... E, e, uh, šitai... Jie pamato pasaulį plačiau, palygina ir, ir ta Lietuva kitokia atrodo tada. Taip, ir tie blizgučiai netaip... Uh, e, ja, nebe taip blizga. Atrodo, kaip iš šono. Taip, va. Vėl šitos vertybės šiek tiek kitaip jau atrodo. Jo, gerai, dėkui Jums. Dėkui. Ačiū. Labas vakaras, Justina. Labas vakaras, Rolandai. O dabar kalbinam skalūnų veidą praktiškai, Justina. Na, ten mūsų, žinokit, daug veidų. Na, tai, bet ir pačios tenais ne paskutinis mežuoja. Kokios pasaulio šalis matė jūsų veidą, Vistina? Oi, na, aš porą metų praleidau Dubajuje, gyvenau Amerikoje, gyvenau Londone. O dar stabtelėjau filipinuose tai faktiškai nu va taip kokį trečdalį gal savo viso gyvenimo taip ir prasidašiau iš tikrųjų. Tai kaip atsakytumėte į klausimą, ar, ar, ar aš čia prisigalvoju, ar čia jau reiškinys gimsta, kad va, tokie žmonės panašaus amžiaus, apie 30, pabuvoja įvairiuose pasaulio kraštuose, grįžta į Lietuvą ir yra nu, akivaizdžiai aktyvus, aktyvesni už netgi čia esančius dažnai oi rolandai nu koks atsitiktinumas jūs juokaujat čia be be jokios abejonės yra tendencija ir gana ryški ir va tas ypatingai matosi internetinėj erdvėje nes vieni aktyviausių žmonių yra būtent visi emigrantai arba grįžę arba esantys ten bet jau jiems ten jau viskas juda kliba jau jie negali nusiraminti taip aš pati asmeniškai lietuvą atradau iš naujo tik pasiblaškiusi po pasaulį iki to laiko aš nebuvau nei kažkokia labai tokia patriotė ar labai visuomeniška tas tas niekad nebuvo man būdinga vat kitas klausimas kokį aš sau uždaviau ar vat ar aš būčiau ir daryčiau tą ką dabar darau sakykim ar aš būčiau čia va šitoj vietoj kur dabar esu tai vat aš galvojau galbūt ne Galbūt netgi ne. Va šita, va būtent emigracija, visas šitas išvažiavimas... Ai, aš, aš nesupratau. Jeigu, jeigu ne tie blaškimais, nebūtum dabar tuo, kuo dabar užsiminėjai, taip? Taip, taip. Ne, galbūt, galbūt, galbūt. Bet, galbūt bet, bet aš tiesiog matau mažą šansą, nes tiesiog ta emigracija, jinai suveikia kaip katalizatorius. Jinai nuplėšia kaukės, išsklaido iliuzijas, jinai pastato akistatą su savim pačiu, tu pamatai visą pasaulį, subręsti, tai vyksta, sakykime, procesai tavo vidiniai vyksta žymiai greičiau. Tu, nes tu Lietuvoje turėdamas dar turi iliuzijų, esi galbūt susireikšminęs daugiau, nes pasaulis visas tas tą reikšmingumą tavo, tą ego labai gerai, nu, kaip sakyt, su, sumindo. Ir parodo, kur namai be to tavo dar. Ir parodo, kur namai ir, ir kas įdomiausias vat, dalykas, vat, aš dabar vat, pasižiūriu Lietuvą ir pasižiūriu atgal. Ir žinot, rojaus ten nėra tam užsienyje, rojaus ten nėra. Apie ką ir kalba? Visos šalis iš tikrųjų nevyksta žymiai greičiau. Tu, nes tu Lietuvoje turėdamas dar turi iliuzijų, esi galbūt susireikšminęs daugiau, nes pasaulis visas tą reikšmingumą tavo, tą ego labai gerai, nu, kaip sakyt, su, sumindo. Ir parodo, kur namai be to tavo dar. Ir parodo, kur namai ir, ir kas įdomiausias vat, dalykas, vat, aš dabar vat, pasižiūriu Lietuvą ir pasižiūriu atgal ir žinot, rojaus ten nėra. Tam užsienyje, rojaus ten nėra. Apie ką ir kalba? Visos šalis iš tikrųjų galbūt skiriasi tik savo sugėdimo laipsnių ir įdos galbūt kitaip reiškia. Ir spausdinimo pinigų kiekiu. Taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip. Galbūt, o, galbūt. O, o kita vertus, aš taip pagalvoju, kiekviena karta turi turėti savo sąjūdį. Ir dabar išaugo karta, kuri irgi nori, nori turėti savo sąjūdį, nori prisidėti prie istorijos, prie tokių stambių visuomeninių dalykų. Tas irgi matyt skatina jūs. Nu, galbūt, aš galbūt, nu, žinot, matot, gal va tas, kaip jūs sakot, va ta, ta apie 30 plus minus tas, ta karta galbūt, na, tiesiog išgyvena tokią ir vertybinę krizę, ir ta šalis išgyvena vertybinę krizę, galbūt va šitie procesai tiesiog su, sueina į vieną, aš va tiesiog spėlioju, nes, nes čia, nu, tikrai yra galbūt kompleksinis dalykas, nėra vienos tos priežasties. Be abejo, matyt, kad taip. Ir dažnai žmonės e, nusivylė, matydami, kad daug žmonių neremia jų idėjų, yra bejingi. O aš tai sakyčiau, kad reikia visada turėti omeny, kad nereikia tikėtis, kad visi būtų tokie va čia ir yra pagrindinė visų emigrantų, ar sakykime, visų entuziastų, kurie grįžę, va atrodo grįšiu, o dabar nuversiu kalnus ir čia viskas bus ir mane visi nešios ant rankų. Aš iškart pirmą dalyką sakau tokiems žmonėms, kurie įeina į tokią, sakykime, aktyvesnę veiklą, tai pirmas dalykas - nieko nesitikėti ir iš karto nusiteikt kad galbūt niekas nepastebės ir dar jus mindžios ir dar sakykim ir apspjaudys ir gali ir apšmeižt ir visko labai gali būt ir jokio niekad nereikia nieko šitoj veikloj sakykim tikėtis nereikia niekam nusiteikt Nu ir reikia žinot, kad tikrai aktyvių žmonių tai yra tie 5, ten 10 procentų maksimum kiekvienoje visuomenėje. Čia ne lietuvių tautos bėda, čia apskritai yra viso, taip sutverta žmonija. Taip, taip, taip, taip, taip, būtent. Man pačiai tai užėmė laiko tą suprasti, kelis kartus teko sudegti bet dabar gana ramiai į šituos dalykus visai žiūriu ir aš suvokiu kad visada bus tiktai maža dalelė žmonių kuri bus ta varomoji jėga Deja, Čia taip. Visą šitą reikia, kaip sakyti, priimti, su tuo apsiprasti ir tikrai nesitikėti žmonių daugiau, negu jie gali tuo momentu duoti. Gerai, dėkui, Justina. Nu, dėkui. Gerai, dėkui, Vandai. Dėkui. Labas vakaras. Labą vakarą. Kalbinom Vytautą. Kokios šalis jūsų aplankytos ir kur ar gyvenat, ar beveik penkis metus gyvenau Airijai, o dabar du metai važinėsiu Norvegiją. Norvegija. Ir jūs buvot aktyvus parašų rinkėjas. Kodėl, sakykit, kodėl jūs vat, gyvendamas Norvegijoje galit savo ramiai ir gyventi? Kodėl staiga? E, tai nebuvo staiga, iš tikrųjų, tai mano buvo sena svajonė, tik tai gal buvo trūko ryšto ir paskui suvažinau su pranciškom sliužais, iš tikrųjų mane labai įkvėpė, pažadino tą visą reikalą ir tiesiog aš prisijungiau ir aš labai džiaugiuosi dėl to ir aš labai džiaugiuosi rezultatais. Suprantam, aš žinau, kad ten pas jūs net kažkokie teisminiai ginčiai dabar vyksta su kažkokio valdžios atstovu. Jo, buvo toksai incidentas, čia buvo Respublikinė žavienė šventė ir Šilutės tarybos narys mane pasiuntė necenzūriniais žodžiais, mes buvome filmavę, įdėjom internetą, bet tai, tai pati policija, mes iš tikrųjų įdėjom internetą tik tiesiog parodyti visuomenėje, kaip elgėsi politikas su mumis. Ir pati policija, jinai iškėlė bylą ir už chuliganizmą gavo jisai šimtą litų baudą. O, matot kaip tai jau pergalė pasikėt. Sakykit, o jūs pritartumėt mano va, tai minčiai, kad formuojasi kažkoks sluoksnis visuomeniai naujas, tai va, e, tie apie 30 pabuvoja šalyse įvairiuose pasaulio ir jų aktyvumas yra kitoks ir kitas požiūris į Lietuvą. E aš gali galbūt čia būtų svarbiausia priežastis kadangi mes trisdešimtmečiai radomės kitoj santvarkoj ir mes matėm visą tą virsmą iš vienos santvarkos į kitą ir mes matėm aš pats mačiau kaip mano tėvai seneliai džiaugėsi ta laisva lietuva ir galbūt tai įskiepijo mum ir mes nu negalim to pamiršti nes pasižiūrėkim dabar jaunesnės kartos žmonės kas yra kalbama universitetuose mokyklose baikit važiuokit lauk ir visa kita iš tikrųjų nu taip nu čia manau yra svarbiausia priežastis ir be abejo kai pamatai pasaulį ir ir pasižiūri kad toj tai lietuvoj iš tikrųjų tik reikia padirbėti ir labai gera čia gyventi. Arba bent jau nėra taip blogai, kaip daugelis įsivaizduoja. Jo, be abejo, nes e, aš matau tendencijas, kad, pavyzdžiui, tarp jaunimo, kad išvažiuoti jūs, tai yra mada. Yra daug, mat, iš tikrųjų yra daug labai mados tame. Jo, nes e, reikia realiai pasiverti, iš tikrųjų, čia niekada nebus tokio laisvo ir lengvo gyvenimo kaip vakaruose, bet iš tikrųjų čia... Ir ten nebebus, ir ten nebebus, ir nėra. Tarp kitko, jeigu kalbėt apie laisvės, tai jų Lietuvoje yra daugiau šiandien. Jūs turėtumėt pripažinti. Lietuvoje laisvių yra daugiau negu vakaruose. Be abejo, nes aš pas e, Norvegijos, aš labai sutikau įdomių žmonių ir politikų ir pasikalbė ir iš tikrųjų ten yra labai daug problemų, kas yra nekalbama pas mus per per, per, per žiniasklaidą yra kalbama tik iš e, teigiamos pusės apie užsienį, tai iš tikrųjų žmonės daug ko nežino ir, iš, ir išvažiuoja, jie būna kartais šokiruoti. Kaip ir ta pati juvenalinė justicija, jūs Norvegijai turbūt susidurėt su reiškiniais? Jo, tai, tai yra turbūt e, šalis numeris vienas pagal tą įdėgymą. Iš tikrųjų daug, daug labai ten problemų yra ir tiesiog niekas apie tai nekalba. Mes jumis kalbinsim šitomis temomis, o dabar dėkui jums. Ačiū, visą gerą. Dėkui. Dabar grįžtu prie minties, kurią aš noriu va šitoj daly išsakyti. Aš kalbinu žmonės, kurie pasiblaškė po pasaulį ir jam yra apie 30 maždaug ir jie rodo ypatingą aktyvumą. Skritai visuomeninė veikloje, ne tik šio referendumo parašų rinkimo metu. Ir viena iš jų yra ponia Elona. Sveiki, labas vakarėlis. Labas, labas. vakarėlis, Elona. Na žiūrėkit, mes matėm jūs spaudos konferencijoje Seime, po parašių... Netyčia gavosi, taip. Ne, ne, bet žiūrėkit, koks įspūdis. Įvykis, įvykis. Pirmą kartą atneša žmonės parašus. Galbūt bus keičiama konstitucija ir jūs sėdit tuščioj salėj. Nei vieno žurnalisto, klausykit. Jo, ten buvo. Aš kažkaip, žinokit, nesureikšminau aš mačiau ten buvo bent porą kamerų pora pora pora žmonių Nu ką, aš manau, lašas po lašo ir akių nepratašo. Aš ten net... Aš net ne, tai mes, čia, mes viską čia suprantam ir viską žinom. Taip, tik kažkaip, net nežinau, net, net, net šleikštų šiek tiek suprantam. Roan, veikit. Man, kaip sakant, čia viskas taip šviežia ir nauja. Aš sakau, pala, pala. Viskam savas laikas. Kokios šalis jūsų yra? Išnaršyti. Oi, žodžiu, aš pradėjau iškart po 12 klasės, uh, mačiau Prancūziją, Kanadą, Italiją, Švediją, Filipinus, Angliją, Austriją, Vokietiją, Ukrainą, Bulgariją, Kiprą. Galiu labai daug palyginti. Uh, ilgiausiai, kur buvau, uh, iš vis taip pat be belgesnės pertraukos grįžus namo, tai buvo Anglija ir Švedija. Tai uh, aš auginau, aukliu penkis vaikus, turtuolių, vienos šeimos, žodžiu, ir aš turiu tokį Rolanai palyginimą. Na, žiauru, aš tikiuosi, aš kas, kad po šito palyginimo dar man skambinsit, bet vis tiek jūs sakau palyginti, pasakyti. <clears throat> Na, susikaupim, klausom susikaupė. Išsigandė šiek tiek. Ir žodžiaisime tokia. Dauguma e, tiek kaimo, tiek miesto žmonių galvoja, kad tenai yra labai viskas tobulą, labai švaru, labai tvarkinga, visur auksa ir taip toliau kaip pavyzdys iš milijonierių šeimos kurie veda vaikus į prestižinę anglų mokyklą anglijos mokyklą kurioje mokami yra tūkstančiai eurų tūkstančiai svarų stelingų e, per mėnesį tai kad ir ten vaikai turi utėlių ir tas utėles reikia tvarkyti ir valyti ir net mažiausiai lietuvos kaimo mokykloj tokių su žiburiu dabar gal nerastų mokyklų <laughs> dabar jau gal vėl rasi gal bet ten žinokit tad utėlės visur šiukšlės pakeliai aš vat kaip tik lyginau va dabar šalis kurias pervažiavau nebuvo nei vienos šalies net ir vokietijoj kad pakeliai nebūčiau mačius išpiltų šiukšlių Na, kitaip sakant, palygint visada sveika, tai blaivo žmogų. Taip, taip. Tai šiek tiek kad... iš, išvaduoja iš iliuzijų ir tada gali rimčiau žiūrėti savo namus. Tai čia gal kaip tom alchemikė, kaip sakant, kad ieškai pasaulio didžiausio lobio bet tai turi nueiti iki pasaulio krašto, kad suprastum, kad tas lobis yra namie. O kokie įspūdį iš, iš šito vyksmo, iš parašų rinkimo? Kas vat įstrigo taip ypatingai, koks nors džiugus toks? O jų buvo labai labai daug, bet žinai, aš labiausiai apsidžiaugiau tuo, kad aš labai pažinau savo tautą ir savo, savo ratą žmonių. E, už tuos, kuriuos būčiau davus abi rankas nukirsti, kuris pasitikėjau, gal, galvojau, kad galima 200 km nueiti ir su viena koja, uh, supratau, kad dėje, dėje. Mhm. O su tais, iš kurių visiškai nesitikėjau, e, tai yra e, mamos su kūdikiais ant rankų, neš, neštukės net, e, tėveliai su lagaminais krusuodami. Žodžiu, visi net, kurie vieną parašą padėjo, dabar šiandien laukia visi naujienų ką pasakys mūsų vadai, ar jie, <laughs> žodžiu, ar jie priims mūsų balsą. Tai man tas buvo didžiulis atradimas. Aš labai gerai pažinau savo tautą, aš dabar dar žinau, ką aš galiu padaryti ir ką dar, dar daugiau galiu padaryti. Ir buvo labai malonu susipažinti su be galo daug žmonių Lietuvoje ir tikrai supratau, kad mes galingi. Taip, ir neišsiskirstykime, Lona. Raminų tokios, kol mirtis mus įskirs. Taip, gerai, dėkui Jums. Studija. Dėkui. Taigi, ne viskas parduota, ne viskas nupirkta ir ne viskas susitarta, kaip kartais mes aimanuojam. Kokia nuostabi Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Paskutinė laidos dalis. Visą laidą mes stengiamės na, pasidžiaugti tiesiog pasiektų rezultatų, o pabaigai Duosiu jums šiokio tokio darbelio. Štai kas man atėjo į galvą. Kalbant apie lietuvių tautą, o šiuo atveju net ir apie Lietuvos tautą, turint omeny visų tautų atstovus, kurie gyvena Lietuvos teritorijoje, iš esmės yra keturios tokios didelės grupės žmonių. Vienus aš vadinu tarybiniais lietuviais – Kitus aš vadinu pereinamaisiais lietuviais, trečius naujaisiais lietuviais ir dabar atsirado ketvirta grupė. Lietuvos, na, net gyven, jau jie ne Lietuvos gyventojai, tai yra vaikučiai, kurie gimsta įvairiose pasaulio šalyse, lietuvių šeimose, mišriuose šeimose, bet jie irgi yra lietuvių tautos dalis. Ir štai ką aš jums siūlau. Pirmiausia, pasvarstyti, kuo skiriasi tos keturios grupės. Štai tie tarybiniai lietuviai, pereinamieji, naujieji ir tie, net nežinau kaip juos pavadinti, užsienio lietuviais, išeivijos lietuviais, raskim net jiems vardą. Jie dar maži, jie kartais kalba net nelietuvių kalba. Visiškai formuojasi nauja, naujas, nauja mūsų tautos dalis. Ir aš paskui padarysiu laidą, o visi kartu tiesiog pasvarstykim, kuo skiriasi šitos grupės. Ir ypatingai, kas mus galėtų vienyti. Kas mus galėtų vienyti. O kad būčiau aiškiau suprastas, štai ką, ką reiškia tarybiniai lietuviai? Tai tarybiniai lietuviai tie, kurie augo ir subrendo iki sąjūdžio, sakykime. Tie pereinamieji, tai tie, kurie truputį ten, ir truputį čia. Naujieji lietuviai, tai jau tie, kurie pilnai subrendo po sąjūdžio, bet gyveno Lietuvoj. Ir štai ta ketvirtoji grupė, kaip sakiau, kurie jau gimė ne Lietuvoj, yra labai įvairūs, o čiagi irgi mūsų, irgi mūsų žmonės. Štai toks kaip ir, kaip ir pasiūlymas, kaip ir namų darbai. Ir šiaip dar pra, e, jau pabaigai toks dalykas, kaip mes turėjom apklausą. Petras iš Klaipėdos buvo padaręs apklausą. Ta apklausa rašoma, kad baigėsi. Jeigu jūs mus, Petrai, girdit, atsiliepkit, ar čia jūsų iniciatyva baigėsi, ar kažkieno kito. Šiaip tai būtų visai prasminga, man atrodo, tą apklausą tęsti. Nors, aišku, ten jau užpuolė troliai matėt. Vis dėlto, vis dėlto. Ir jau visai pabaigai, gesindamas laužą, ir štai vėl primindamas jum, kad parašytumėt komentarus į Laisvosios bangos puslapį, kaip jūs įsivaizduojat, kuo skiriasi tie tarybiniai, pereinamieji, naujieji ir tie išeivijoje gimė lietuviai ir kasgi mus galėtų vienyt, koks bendru, bendras prasmių laukas, kuriame mes visi tilptume galėtų būti. Ir gesindamas laužą, dar kartą sveikinu visus, kuriems svarbu. Visus sveikinu su pergalė, nes kaip be, be pasibaigtų skaičiavimas, mes įrodėme, kad esame ir galime. Taip kad dėkui visiems ir labanakt.